leng leng ramyane Sasongko kumanyarap Oh. Kritana suwuh iku werdine sirna arep nenggih swasana tentrem Bata yaiku iku angesti wonten Pitana iku luhur Sirna kang mala mahanane jagat bisa tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya Tuhul menika wangsul kina gegambaraning wayang purwa Pasang durga mendak kala sirna rahayu ingkang kaesti rahayu sagung dumadi. Lumintuning jaman sinaratan ngrembakan ing kagunan sastraning pujangga pindhane Kang Tirta Narmada. Kemahambabar gataning serat pustaka raja Aramayana Mahabharata tuwin paniti radya. kumuli poro nimpun nogaya ngangit pari sewuli, ginonto dadio carito iwit wayang gidelar, sung sesuluh lumantar gancaring sekar. Haninggih negari bintu ingkang minongko membukan ingkondo, lah meniko ingkang selepat negari ngestimo, inggih winastan projo ingkajau yoliman benawi, inggih selepat ingkuru janggolo, janggolo, milhawasta negari ngesti nglabet ing nyasaning sawargi Prabu Nahusaya Prabu Hastimurti sinebat negari Gajaya Liman Benawi labet urumuhun tilas kedatoning ing dewi panggo kuru janggala labet ing ngriku kedaton ing bangsa kuru nagari ngastina dumunungan ing gisi ing bengawan jamuma winatesan ing kiblat Purwa nenggih gemlaring warna mandalasara. Kiblat Pracimos iku ning Haldaka Mahendra. Wondene ing dut sinatuhu gemlaring Kuru Kasetra. Ing mangke negari Ngastinawus ngancik jaman kencana. Milonang sinebat negara kang panjang punjung pasruke Lajinawi gemah ripah Karta Tata Tur Raharja. panjang dhuwur pocapani punjuluhur kawi bawani wis kasusra ring bangsa kuncara tumekeng manca awit praja ngestina tuhageng tulinggih agung dasar ayem tulinggih hayem ageng dirijembar laladane gedhe wulu pametune tur cakep cukup kawulane winastan agung krana negara gedhe obori padang jagate dhuwur kuku adoh marang kuncanane sinebat hayam hawit dadi pandam gurit naning pengayoman pernatan dadi paugeran adil dadi kanyatan dasari ayem labet ing kono dadi tuk sumbering panggesangan pasir samudra ukir gunung mengkuwur di negari kinembong jolo duri pinasa harga milo datang ngokal lamun praja ngastina kebegan ing sungapan supitantun mangku bandar pelabuhan Loh terus kang tinantur jinawi murah kang tinuku para kawula sembadalah tetamen para misaya nyinta semono uga saben hari gelar kisi ing bandar manjing samudra kya numpak pawono hang gendong jala pesamben raja kaya tatanku jiwa ora hinuwak laring pangonan surupe ngarko wangsul marang kandhangi dewi dhewe tanpa ana kang kacijir gemah lampahing dagang layar inten dalu tanon padoti lumaksana ngupa boga hang lur-lur pindha brakiti ingkang baris ing inggiling sela candhak kula tangka pininyak dol tinuku tasalumintu daya dinayan maksinamaten yekti menika dados ciri wanci gesang warga gunging praja ngestina urip mastono kang janmu kang samubudra ketitik kathah wis mbanjingan hadi cocok pun tritis desa ngadisa sangsa raja kutha raja karta werdine tentrem tan wonten lampah culika labet wis nurung rasa manunggaling para kawula dasar para bintara para prawira tuwin para satriya bayangkara wis kontak kautamane lebdo anjaga para raja kelawan kawula hambek-hambek Surabaya kabraspa watak adigang adigung adigun oh, wis kasur wal tindak kang utama para harjo lirbetihin parang muka saraning praja haruming bangsa mangambara pindane kang sekar cepoko wenang den ucapno jati sang noto kang astu pangwasa praja ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Iya Prabu Suyudana Joko Pitana, ya Prabu Jaya Pitana. Kurupati Sri Gendari Suta Drastarastra Siwi. Prabu Gandaria Tripamangsah inggih jejuluk Prabu Kurawa Indra. Mila jejuluk Prabu Duryudana karana Renda Sumogawa nang rasuk makruh juritan, Suyudana sinyudan para kawu lebet agung paring Sang Prabu Yayah Lampah ing Tiyantar Mudha. Joko Pitana masih mudha sampun jeneng Malindra. Jaya Pitana rasa ing pamuja Kurupati musikaning bangsa Kuru. Gendari Suta nenggihat masri Sang Dewi Gendari Drestarastra smiyuganing Sang Drestarata. Gandarya Turasing Ratu Gandara Tripamangsah lairing Sang Prabu Nguni Dampir Kurawa Hendra nenggih hangrat ning kadang 100. Nyoto Prabu Duryudana nalindri kang sumba gewirutama. Dasar maha mektan wita dharma hita sama hita sara hita masih linambaran sama bidodana dendo. Wau to kaya mangkono. Nuju hari respati nyaringi mongso paguna. Sang katong boten miyos siniwaka namung miyos pandhaping sangajeng Karibrajanala. Lenggah ing Padma Sanari Rukmi. Sesamek permadani Pinlas kang sekara Tanjung. Sinebaran hurap sari ginandoli sasepat ngasturi ku ngas sangkatong sang katong tumekeng panengret. Miyos ing sanata kahayap ingkang paman Pati Sengkuni iya Ade hari Suman. inggih sang trikan tapati ya radian putra ing mangke dereng pantara dangu kang sang nata ketungka tapi puniki ngrama nenggih sang drestarata tinuntun ingkang putra pun nggih radian sanjaya teka mengkono arah-arah lirih ruruh angarah prana aturing sang kurpati panduk dhumateng sang drestarastra karo sinuci Ung yang dewi gendari Kelawan dari sang terestoro hmm. Sritinon ing pasewakan Gereja Liweran Lir kilat sisiring kathit wimbuh kegondombrek minging Katiyut ing maruta mondo saparan mangambar kungan Mm. Ang miyos tinangkil bidolan saban saban anti perpo gagas ketarik po yo kula nuwun kangjeng rama dewaji saraipun kangjeng rama dereng dangu Kang putra pun Kurupati ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk ing sahandap paten Kanjeng Rama Dewaji kawula nuwun nuwun. Iya iya Kurupati ingsun tampa sembahmu duri Duryudana. Nadyan kula mboten kantun Kakang Nerpati. Kula ge ngaturaken pangapit kunjuk dhateng Patuk Kakang Nerpati kawula nuwun nuwun. Iya, Suman. Ndak tampa betimu sengguni. Sawise padha atur sembah. Ingsun bakal pitakon utamane marang kowe heh sengguni. Inggih. Kepareng cumadong dawuh Kakang Dipati. Yen pancen wis suwe nggone ingsun kepengin ketemu kelawan Kurupati apa dene sengguni. Ning isih tak ampet. tak kuat-kuatake atiku perlune mung nangguh wanci kang kepenak aja nganti ganggu wektu olehmu padha nindakake kewajiban. Mula aja kaget yen tekanku iki ora nangguh sira nuju siniwaka sebab ingkang tak kersakake iki mujudake sapetoning anak karo wong tuwa dudu ketemu ning ratulan lan kawulane Gurupati. Napa nyelinggih? nuningi kepareng badin tangi menopo kakang dipati sengguni apa kowe isih kelingan welingku jaman mbak yumu ngelahirki anakmu kurobian ya suman nuningi tangsih kemutan kakang terpati aku meling apa marang kowe kulo kadawan momong dumateng anak kulo kurowo saha kula kadawan, kula wentah murih benjang diwasanipun anak kula Kurawau sak dados lare ingkang piguna tumrap nusa bangsa negari tuwin agami Kakang lak manut pangrasamu wektu iki anakmu Kurawa wis kaya sing tok kudangake apa durung eh sengguni ketinggalipun sampun Kakang apa buktine kasunyatan anak kula Kurupati sampun dados Nalendra minangka pengayemanipun para kawasan negari Ngastina tuwin anak-anak kula kura sanesipun inggih sampun sami dados Mayaka mapan wonten papan ingkang jumbuh kalian kesaktenipun piyambak-piyambak Kakang jroning Kurupati dadi pengayoman mau sing diayomi kabeh saisining praja Ngastina apa mung golonganing Kurawa hmm? sedaya dipun ayomi Kakang dipun ayomi ngreh wilujenganipun dipun cekapi kabedahanipun mboten mawi pilih kasih Kakang Terpati yen pancen kabeh diayomi kaslametane moro gage aku arep takon wektu iki Nyai Kunti lan Pandhawa ning endi eh sengguni ayo wangsulana Kunti lan Pandhawa nang endi Noninggi. Kakang Mbok Kunti duwen anak kula Pandhawa sampun sami seda Kakang. Mati inggih. Mati ning endi? Kados sing sampun nate katur Kakang Nerpati bilih. Kakang Mbok Kunti duwen Pandhawa sami katut kebesmi nalika pesta wonten ing balis golo-golo Kakang. Nalika pesta ora mung Pandhawa dhewe to? Kepara kuro sing ngajak pesta. Iya toh, Kenapa sing kobong mung pendowo, kelawan Kunti lak Kurawa ora kobong ibi, piye? Hmm? Apa genine bisa milahake? Eh, iki pendowo tak obongi, Eh, iki kuro tak singkiran, apa ya ngono? Apa genine ngono? Ha inggih mboten Kakang. Lah iya. Lah piye? Kok Kurawa ora kobong iki kepiye nalare? nuninggi nalika balinipun kabes menawansinipun dalu bibar pesta kang putra baratasena keladuk ingkang ngunjuk satemah wuru nalika mapan sari tanganipun nyampluk dilah lisah utah kasaut latu lajeng hangubar bali kala wau kakang suman wonten dawuh Kowe pancen kebanget oleh umi cakake aku kok sing ngene. Kebanget oleh umi cakake marang Destarata. Dumeh aku ora bisa nyawang sosok sing sering ngene. Tok kira batinku ya picak. Iya. Kebangetan oleh mau ngapus si Drestoroto. Rakyat sudah ketemu nalar sing ngene. Ya. Eh. Ingat asih oleh podo pisto manggoni podo mongko pendo karo kuro oleh turu kacek ora nganti keletan omah. Ning kena apa? Kok sing kobong mung peturane kunyitan Pandhawa. Kuwi nek ora karane wong pekok ora ora ana. Hmm? Hi, sengguni. Delengen aku su, Suman. Aku dudu bocah wingi sore. Sing tok jak rembugan iki wis kempong pira jambul, wis warak mangan uyah. Aja mung apusi, eh. wong kocelup sing mati kok bongkae dudu kuntin pendowo nanging kae wong papariman saka tanah nisado laladan parang gelung ana nyai rondo karo anake lima lanang kabeh dheweke ning kono ngentek sisaning daharan nalika bali ni kobong dheweke ora kober melayu ngati katut kobong mati ning kono ngerti Ya mergo mripatmu wis ketutupan watak serakah, Suman nganti kowe ora permono nyalang bangke kuwi ya, Suman. Saben neng wong mati kuwi ngarani yen kuwi mati ni Pandhawa. Mergo kesurung saka watak jahilmu kuwi. Sengkuni. Kowe pancen menungso sing wis kelangan rasa welas. Kowe manungso kang wis kelangan isin. lan kowe menungsa sing wis kelangan rasa kamanungsan sengguni. Wiwit lair nganti gedhe Kurawa kuwi sing glowentah kowe. Mula ora aneh yen sithik akeh budine Kurawa, watake Kurawa, cacane Kurawa ora beda karo raimu kuwi sengguni ae. Pandhawa Kurawa kuwi sedulur Ning saben dina mung dijertok tabrake wae. Hmm? Kuwi ora menungsa sing wis watak kewan ora ana. Coba to. Ing atase golek kamukten mongko kuwi barang sing ora langgeng. Lah kok direwangi merem mripatmu mbedhek kupingmu. Ngorbanke kerukunan terus do mentolo gawe sengsara sedulur. Hmm? Kuwi ora budi kewan ora ana sing ngene. Suman. Hei Suman. Agama apa wae ora elek-elek wong golek bondo. Golek bondo sing sak akeh-akehe kaya-kaya urip 100 taun meneh. Ning ora ana tetimbangane ta sing muni ana tetimbangane. Mertobat marang Gusti. Kaya sesuk kowe bakal dipundhut marang sing gawe urip. Ngerti? Sengkuni, sengkuni. Aku ya matur nuwun banget kowe golek-golekke kamukten kanggo anak-anakku. Ya mung caramu sing aku ora cocok sengkuni. Tumindakmu sing aku ora seneng. Kowe ora eling. Hm? Kowe ora eling yang siji pesthi, loro jodoh, telu wayu, papat pangkat, lima donya kuwi menungso ora ngawruhi. Kabeh wis tangasta dadi sing gawe urip. menungso diwenangi budidaya ning budidaya mau aja terus ninggal watak kaprawiran lan watak kautaman su suman wong urip aja sok ninggal tata krama ya aja sok ninggal tata krama ben ora numbuk bentus lakune ni Aku ora elek-elek wong golek kamukten ning entuke kamukten mau aja njur ngorbanake jenengmu sing dadi elek. Yang jenengmu kuwi ya elek, sak anak turunmu kabeh padha katut elek, Su, Suman. Apa meneh? Aku wis krungu. Aku wis krungu yen to wektu iki kowe jaris sambungan dagang karo wong Jaban Rangkah. Sing barang dagangan mau dadi larangan ing negara lan ora entus bebaraning ladan Ngastina wujude yaiku apiyun karo candu. Iki aku wis krungu. Aku wis krungu. Mung kari ngenteni buktine wae. Yen wis ana bukti, mongko kowe temen-temen minta kaya ngono, tegese kowe Narapraja sing wis tega ngrusak bangsamu dhewe sing nguni. Kowe wis tega ngrusak negaramu, Lang sugihmu jebol nganggo cara ngrusak jiwane anak turunmu, Suman. Kowe ngerti dhewe hukumane, ora tanggung-tanggung nyawamu tebusane. Lho ninggi. Lho ninggi piye? Kula mboten dagang ae. Aku wis krungu. Mau kan kene dibuktini. kurmati kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Aku njaluk ya nggih. Aku njaluk kanthi banget reksanen asmaning darah lan Barata iki ya Kurupati. Tenan reksanen. Kowe aja lali. Para eyangmu suwargi tasah nengenke marang watak prawira budi luhur lan pambegan kang utama Kurupati. Watak para pabekan utama lan budi luhur kuwi mau kabeh ukurane dudu dhuwit, ukurane dudu dhuwit. Ning mung ana niat utawa karep sengguni lan pati. Kuwi lestarekno ya nggih, kuwi lestarekno. Sabab yen nganti kaprawiran kautaman budi luhur kuwi luntur wong jaban rangkah nganggep yen bangsamu saiki mau ngaji godhong anggur pati tundone dheweke rumangsa gampang tumindak sakarepe dhewe marang bangsa kita iki kurmati. Mula kaman kono, he Duryudana. Tak jaluk kandelana rasa kabangsanmu. Kandelana rasa tresnamu marang negara. Aja ngorbanake marang kerukunaning bangsa. Ketokno jati dirimu yen kowe kuwi tedak turune wong pilihaning janmu. Ngerti? Nun inggi sendiko kangjung diweji. Saguh? Inggi sagah. Yen pancen kuwi teman-teman ngistaki dawuhku. Dino iki uga golek ana kunti lan pendawa nganti sak ketemune. Yen wis ketemu dibayang kundur marang Praja Ngastina. Sanjaya wonten wae kundur. Monggo kula dherekaken wae. Ong kong Leng-leng ing griya mangu Ong Oh Paman Sengguni. Nuwun wonten dawuh nggih anak Prabu. Priye? Kanjeng Rama duka, Paman. Alah sampun kersanipun nggih Kang Rama duka. Sampun nama limrah yen bapak dukani dateng anak. Dukanipun tiyang sepuh menika menawi kala mangsa so dipun raosaken dados lawuh kon kene. Dados tiyang sepuh menika menika mboten duka dhateng putra mangke si anak wau mindak malah dados lare ugungan kene. Ning janjane piye paman? Bibiku dipendhoki mati apa si urip? Sampun pejah, kok nggih. Sampun pejah. Lawang wis mati kobong kok Kang Rama dawuh kapuring madhel sing golek iki terus nyang endi wis dadi awu kok kon goleki ning nyatane rama pirsa yen pendhawa isih urip paman lah menika mesti wonten tiyang ingkang gething kalian kula kang ngene menika wonten tiyang ingkang gething kalian pun sengguni lajeng matur dhateng kang rama ingkang aturipun geseh kalian palapuran kula ingkang pamripun supados kula dipun dukani kang rama Tawiku lho dipun pecah saking palenggan kula dados patih menika nggih. Eh eh eh. Kek sapa ta ya? Mentolong orek-orek jenengku iki tayah ya. Jurangku iki kurang piye oleh ku dadi wong. Kelumrahan ya wis tak tindakake. Entuk rejeki sithik akeh ya kanca-kanca ya tak dumi. ning kok do elek temen walese nyang aku to iya iya yen nganti aku bali ora ngatur kiswane bibiku lan para pandhawa rama ora paring pangestu marang jenenge ingsun paman pun sak kersane iki rama sing ngendika nggih tiyang nembe duka niku ngendika nggih mung waton ngomong buti mung golek lega atine sak menika ngaten mawon nggih kula gadah cara Corowi monggo nggih paduka kula dherekaken jengkar saking praja ing tata gelar madosipun dhuwur nembung estunipun mboten madosi nggih kepara anak prabu monggo kula dherekaken tindak wisata dhateng manca negari kemawon nggih nggih ta tindak wisata kemawon tinimbang wonten praja malah ruwet penggalihipun paduka malah tirang prayogi apa ya ngono prayogi ah iki kedah ngaten ki mawon to nggih nggih ta yen ngati rama pirsa piye pamang, eh sampun kuwatos, sampun kuwates menawi kula ingkang gadah rigen mboten badhe keng rama menika pirsa nggih lebet anak-anak kula kura semanten ugi badhe kula rekayasa supados mboten sami ngertos menapa ta statusipun ingkang dipun dawaken karo menika wau nggih Prabu. Ya wis mongso bareng marang Paman Pati. Isun manut marang ego pertikel Bu Paman. Iyi. Monggo nggih kepareng Nak Prabu tata tata. Kula nyuwun pamit mat saking pasien Pandu Kendro tumuli enggal daud mateng kengku terangiku rawa nginggir iya iya mong sobor paman hari jangan ikut siwani paman nuringgi nun tambahin panges tu nginggir Om oh. Sri Noto Kuntur Hengat Om oh. kahaya para padaya sripi Sawang ngambil lupa cara Thank eh. Oh. Cracker. Cool. kadang jae nggo angin wis duwe dhewe kok isih pengin lakui wong serakah Kowe mau wis krungu ngendikane sinipun Tristarata Tangger? Iya. Aku wis krungu yung. Lah iya. Yen nganti Pati Sengkuni sebagai aparat negara kok cilik nggunakke narkoba gedene wani mengedarkan terus dadi apa nduk negara dhewe iki besok? Lah iya to yung yung. ing atase sengkuni kuwi sugih pamaksa isin nyambi dodol barang terlarang kuwi kurang apa meneh ya mak aja-aja gek sengkuni mengko ngemban misi saka negara liya sing pancen kepengin negarane dhewe iki hancur ya yung yen tak gotak gathuke karo tingkah indaramu kurawa ki kaya endeng sambung rapete karo seniwun Drestarata sing mencurigai sengkuni mau tanduk bengkae Kurawa sing ngendi to, Yung? Kuwi lho sing masalah perilaku seksual kuwi lho, Nduk. Nek jane aku pekewu harap ngandhakake kok engger masalah kaya ngono kuwi apa ora dianggep tabu ya, Nduk? Mak. Piye? Informasi bab kuwi ora dianggap tabu kok, Mak. Iki menyangkut kesehatan dan masyarakat memang harus perlu tahu. Akibat dari ketidaktahuan mereka justru akan semakin menambah jumlah korban kok, Mak. Iya, Nduk. Aku yang nonton tingkah kuroki Rocky melu prihatin. Nganti aku mbrapak mripatku kuwi ya mung sebab mikir jane iki iki pacoban apa pancen asap saka pangeran Tonduk. Lah apa to, Yung? Kurawa kira akeh sing doh kena penyakit AIDS Tonduk. Sing disebabake saka virus HIV penyebar maut kuwi lho, Ngger. Yen bab AIDS kuwi masyarakat iso ngerti kok, Mak. ngerti ning ya mung sebatas yen AIDS kuwi penyakit berbahaya. Ning ora ngerti cara penularne lan ora ngerti solusi pencegahane kok, Nduk. Ngertine ya mung AIDS kuwi bahaya. Lah tundone wong sing mengidap AIDS mau njur didoi, disingkiri, disingkur. Mongko kuwi ora bener dan tidak manusiawi kuwi, Nduk. Sampeyan kok ngendika ngono ki aja-aja mengko malah sampeyan dhewe sing kena AIDS, Yung. Piye? Dadaku wis tuwek keklek ngene iki kena AIDS. Wah, sorry nunduk. Wo dadi sing kena AIDS iki mung cah enom ya, Yung. Enom tuwa bayi dewasa kabeh bisa kena kok, Nduk. HIV utawa AIDS iso nular kuwi jalarane macem-macem. Ing antarané saka jarum suntik sing ora sekali pake kuwi nduk. Mula nggon puskesmas to rumah sakit kae jarum suntik ya mung sekali pake. Bareng go nyuntik terus diguwangane ing tong sampah untuk dimusnahkan. Lah terus sing gunakake jarum suntik ora sekali pake, mau sapa, Mak? biasane sing nggunakake iki pengguna narkoba. Pecandu narkoba iki anu kok nduk seneng salome kok nduk satu lubang rame-rame kok. Ndelalah, salah siji pengguna jarum suntik mau mengidap virus HIV sangat besar kemungkinannya satu kelompok pengguna mau tertular mereka jarum suntik ewis eh, ora steril meneh Oh, ngono. Iya. Mulan, Duk, kowe aja kena karo narkoba mau ya, Ger. Kuwi manti-manti welingku. Sebab nikmatnya hanya seketika ning penderitaane wah sampai ke neraka jahanam kok, Duk. Terus cara penularan liyane piye, Mak? Cara liyane yaiku dengan berhubungan set berganti-ganti pasangan tanpa alat pengaman, kuwi ya bisa tertular. Al pengamane apa, Mak? Jaswadi. Jaswadi iki apa? Jas ki penganggon, wadi iki tegese ora saben wong ngerti alias kondom, Nduk. Oh, oh, oh, iya. aku wis tau krungu ning durung tau weruh wujud iki kaya ngapa kowe urung wancine kowe isih cilik sik druwang putih ngono ya mak oh, nek wis umur sak rosiati lagi ngerti kowe nduk kandhom iya mula modal cah saiki bangsane pergaulan bebas terus pijet payung plus pijet komplit kuwi barang nek ora ngati-ati sangat riskan nggar peluang tertular AIDS mau kok nggar Wah, medeni ya, Mak. Iya. Klebu kuwi dadi cah enom, Juk, kudu sing ngati-ati. Golek pacar ya sing genah. Syukur entuk cah sing tekun ibadahe ya, Nduk. Iya, Mak, heeh. bahayane hubungan seksual tanpa pengaman kuwi yen pasangane mengidap AIDS kok nduk. Mongko virus HIV kuwi sakliyane nular melalui darah utawa getih uga bisa menular melalui cairan kelenjar prostat lan air mani lho liyane loro mau apa isih ana mak ana kaya ta faktor genetik utawa keturunan Ibu ini menderita AIDS, kemungkinan besar anak yang dilahirkan juga tertular. Utawa nalika lahir bayi ini steril neng bubar ngelahir ke ibu ini hubungan kalau pengidap AIDS. Lah ini tertular. Air susu ibu melu nular yang si bayi sing nalika lahir mau sehat lho. Lah kok penderita AIDS kait dos dido iki piye to, Yung? Kuwi penemu sing kleru, Nduk. Kuwi penemu sing salah ngambut gawe bareng, mangan bareng, salaman pandeng-pandengan karo pengidap S.P ora apa-apa kok, Nduk, ora apa-apa. Marko SP beda karo belek. Ngono ya, Mak. Malah informasi sing tak tampa wis ana ilmuwan penjinak HIV, Nduk. Mula penderita tidak perlu panik, dokter mengatakan sudah ada penawarnya. Hanya saja butuh kesabaran dan ketelatenan dalam berobat yo, Nduk. Obate apa to, Yum? Kuwi pengobatan medis sing ngerti ya doktere no dudu aku. Oh ngono, iya. Zaman saiki seks bebas karo dolanan narkoba iki uji nyali kok, Nduk. Lah sing ora dolanan narkoba lan ora seneng selingkuh kuwi uji keinsapan, Ger. ora uji kesadaran gak yen mung bab sadar iki kabeh sadar kejaba yen wong edan kuwi ora sadar ning nggon insap mau ora saben wong kuat nglakoni kok ngger iya muga-muga kancaku insap kabeh ya yung ah tak dongaake insap kuwi konotasine ora kok tau nintake njero kapok kuwi dudu insap ning kuwi jenenge mertobat Isap kuwi kababare tansah eling lan waspada ya, Nduk. Iya, Yang Haah. Mula welingku karo kowe ngger, apapun jenis jauhi narkoba. Mbah kuwi putao heroin apa sabu-sabu, ekstasi, nipam lan liyane kuwi wajib disingkiri. Aku insap kok, Yung, lan ngerti yen kuwi barang haram. Iya, syukur. HIV kuwi virus berbahaya menurunkan sistem kekebalan tubuh ora beda kaya hepatitis C kae nduk. Nadyan ana penangkal ning regane beda karo obat ngelu kuwi kuwi 1000 rupiah entuk sak gegem nek obat ngelu kuwi. Semono kowe ya ora perlu nyirik utawa nyingkur karo pengidap AIDS mau nduk. waton ora berhubungan intim karo dheweke apa bebarengan jarum suntik dijamin aman wilujeng kok ngger. Lah terus gejala pengidap eski tanda-tandane apa to, Mak? Pada stadium dini belum terlihat tanda-tanda yang menyolok, Nduk. Ketoke wonge kae waras, ning bisa bisa jadi orang tadi sudah terinfeksi. Kuwi ngertine ya kudu tes HIV, nggih. ngono yung haah iski beda karo panu utawa kadas yang panu kaya sing manggon gon gicokmu kuwi jelas nek kita meripat tur rasane tak gatel to kuwi panu utawa kadas Neng yang lagi wae kena es kuwi ora ketok malah ketoke waras kuwi mau nggih upama tes HIV mongko hasilnya positif terus piye yung ya kudu terus konsultasi karo dokter to nduk utawa nyuwun petunjuk marang konselor. Konselor, heeh, mm kuwi apa? Konselor kuwi petugas konseling sing arep mewawancarai dan memberi bimbingan karo pasien utawa penderita. Kuwi petugas saka Departemen Kesehatan di bawah Dijen Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyihatan Lingkungan. Walah ya pekewuh no yung. Ora perlu pekewuh, aja pekewuh. Konselor akan merahasiakan identitas si penderita kok nduk. Sebab wis disumpah jabatan sing tugasnya membantu penderita memberi solusi. Mula konselor perlu pengakuan secara jujur saka penderita sing pamriye karep ben luwih gampang gone ngudari masalah mau ya nduk. Iya dadi mengatasi masalah tanpa masalah ya mak bener tumrap awake dhewe ya nduk lan uga kanggo sanak sedulurmu sapa wae sing duweni kanca delalah terjangkit virus HIV ora perlu alergi ya nduk aja terus mengisolir kanca sing menderita AIDS mau kepara berilah semangat untuk tetap hidup dan berperilaku wajar ya ngger iya yang heeh ah. karo kanca sing seneng bergantian pasangan utawa pecandu narkoba berilah motivasi secara baik-baik sebelum teranjur menjadi korban dibudidaya bisane insap terus gelem bali marang dalan sing bener ya malah ketoke waras kuwi mau nggir upama tes HIV mongko hasilnya positif terus piye yung ya kudu terus konsultasi karo dokter tanduk utawa nyuwun petunjuk marang konselor. Konselor, heeh, kuwi apa? Konselor kuwi petugas konseling sing arep mewawancarai dan memberi bimbingan karo pasien utawa penderita. Kuwi petugas saka Departemen Kesehatan di bawah Dijen Pemberantasan Penyakit Menular dan penyehatan Lingkungan. Wah, lah ya pekewo no yung. Ora perlu pekewo, aja pekewo. Konselor akan merahasiakan identitas si penderita kok nduk. Sebab wis disumpah jabatan sing tugasnya membantu penderita memberi solusi. Mula konselor perlu pengakuan secara jujur saka penderita sing pamriye ben luwih gampang gone ngudari masalah mau ya nduk. Iya tadi mengatasi masalah tanpa masalah ya mak bener. Tumrap awake dhewe ya nduk lan uga kanggo sanak sedulurmu sapa wae sing diweni kanca delalah terjangkit virus HIV ora perlu alergi ya nduk aja terus mengisolir kanca sing menderita AIDS mau kepara berilah semangat untuk tetap hidup dan berperilaku wajar ya iya yang heeh ah. karo kanca sing seneng bergantian pasangan utawa pecandu narkoba berilah motivasi secara baik-baik sebelum terlanjur menjadi korban dibudidaya pisane insap terus gelem bali marang dalan sing bener ya ngger. Lah sing wis kadung terinfeksi piye, Mak? Ora perlu panik lan ora perlu rendah diri ya, Nduk. Berusahalah untuk tetap sabar dan jangan menjadikan rasa sakit untuk alasan tidak beribadah ke aja nganti. Tetaplah berprasangka baik kepada Allah yongger, ya, ojo sambat ning istighfar ya, mentafakuri bahwa sakit itu suatu hikmah dan memberi kesempatan kepada kita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan masa lalu. Kuwi. Setiap saat kita harus selalu ingat bahwa maksiat itu jalan sesat Yondu. Ya, iya. Jika ingin sehat dan kembali ke jalan terhormat, jangan lupa rutin bertobat dan berobat yongger. Ya, Jika kita ikhlas, insya Allah Tuhan akan memberi kesembuhan yonduk. Ya, matur sembah nuwun yung biyung wis paring katran marang aku sing akeh-akeh iya iki bengi kang minulya awake dhewe entuk pakurmatan nduk iki bapak Mari Muhammad nanggap wayang bengi iki nduk ngono ya yung heeh iki calone para kadang-kadang dalang uga bakal disampiring bab perkara iki sebab iki kepentingan kita bersama. Ngono ya, ya. Heeh. Aja mung jagake saka pamarintah yo, Nduk. Pemerintah wis kentekan duit. Iya. Mula kudu ayo padha melu gotong royong. Ya ora ketang klungsu-klungsu nderek udu ya, Nduk. Lumantar marang para kacang-kacang sing padha ngastu pedalangan. Iya. Iki wayangan ana halaman Taman Mini ya, Mak. Heeh. Turiki barengi pengetan dino kamar di negara kita sing kaping kesongo tahun yondo kaping saya kesongo tahun iya mulai kena tak arani nyewu ngiras ngijing bakdo ngiras rasulan yongger kejaba iki misi bab perkara tangka narkoba ning ora lali mensyukuri marang dino kamardikan kita iya kang mengko nduk kanggo menyemangatkan marang kita kabeh coba nduk diaturake lagon-lagon perjuangan dhisik ya nduk kanggo semangat kita bangsa nusantara karaben eling marang kewajibane eling marang tanggung jawabe iya monggo para kadang dipun aturake lagon perjuangan monggo cah pun ngelakuin perjuangan iringane gamelan gamelan ki luwes ya mak eh tenan kok nduk gamelan ki luwes kejaba luwes gamelan ki ya lambang persatuan kesatuan kok nduk kok bisa ngono iya coba ulatno wis padakno gamelan kuwi ana sing dumati saka prunggu ana sing dumati saka lulang saka pring ana suling saka kayu yaiku gambang saka kawat yaiku rebab najan ta beda-beda wujude yen ditabuh bareng mongko nganggo wirama kuwi kepenak dimirengke kok nduk mula tak suwun bangsa kita bisa rukun kaya gamelan iki ya nduk najan ta berbeda-beda suku beda kaos beda pilihan ning aja nganti ngorbanake persatuan dan kesatuan bangsa ya nggih Iya. Wong nyatane donya ki gamak sing ampuh piye mung kejaba kemanunggalan kuwi kok, Nduk, kerukunan kuwi. Iya. Ger, apa iki nyelani ya, Nduk? Kadangku reda Kamas Ki Rusman S. Hadi Kusumo kepareng bakal wawancara karo para pranyagung Kang Piniji sedhela ya, Nduk. Oh iya. mumpung ana kesempatan ya mak heeh monggo Kamas Rusman kepareng tumulingga ngasta mikrofonipun nuningi badhe wawan sabda sawetawis kula suwun para pirsawan nyebar godhong kawis sabar sawetawis pancen nonton wayang kuwi beda karo ndelok dangdut kok nduk serba instan wayang ki butuh kesabaran ya nduk iya Monggo Kang Mas Rusman. Nggih. Matur nuwun Bu Changi, Mbak Limbuk. Nggih. Nyuwun pangapunten. Kula toko menika. Eh saya mohon kesediaannya Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam hal ini yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Menko Kesra, Dr. Andes Sutejo Yuwono. Uh, mohon diberikan mikrofon. Iki Pak, terang ya. Iya. Setiap hari di televisi selalu ada berita tentang narkoba. Tidak pernah tidak setiap hari boleh dikatakan tanpa hari tanpa berita narkoba. Sebenarnya di seluruh dunia, Pak. Saat ini ada berapa orang yang kecanduan narkoba? Dan di Indonesia ada berapa, Pak? Baik, Pak di dunia ini sampai sekarang ini sudah ada lebih dari 180 juta. 180 juta. juta. Jadi kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia, hampir seluruh penduduk Indonesia duh, yang duh, menjadi duh, duh, duh, pecandu narkoba tersebut. Wah, tapi ya di Indonesia tidak sebanyak itu mungkin, ya. Nah, di Indonesia ini jumlahnya sekitar 2% dari jumlah penduduk 210 juta sehingga sekitar 4 juta orang telah terjerumus menjadi pecandu narkoba. 4 juta, Pak. 4 juta. Klebu sing ngegong bareng saja iki ya. 4 juta. <laughs> Jadi kalau 4 juta ini dibandingkan dengan Singapura itu barangkali hampir semua penduduk Singapura. Begitu Pak ya. Lalu dari 4 juta itu bagaimana Pak? Nah masalahnya bahwa 60% dari 44 juta tersebut atau hampir sekitar dua setengah juta mereka rata-rata umurnya seperti Mas Ginanjar tadi usia 20 sampai 45 tahun begitu jadi ya? remaja yang sangat potensial usia produktif kalau ini terkena narkoba, pasti akan mengganggu pembangunan karena tenaga potensial ini tidak bisa memberikan potensinya sebaik-baiknya kepada bangsa dan negara ini. Sangat berbahaya, Pak, untuk kelangsungan kehidupan negara dan bangsa ini. Betul, Pak. Betul, Pak. Uh, yaitu, Mudah-mudahan yang sudah tua-tua seperti dalang kita malam ini Kianom Soroto juga tidak terkena tidak mungkin Mungkin yang ini yang sangat memprihatinkan Pak ya. Bahwa sudah terdapat 800 anak sekolah SD Yang sudah mulai teler karena 800 iya, dari SD Pak SD Pak Masya Jadi sudah mulai dari anak kecil sudah terkena. Sedemikian hebatnya serangan ya. narkoba, Pak. Betul, Pak. Jadi ini harus betul-betul kita tanggulangi bersama melalui kesempatan ini sangat baik untuk disosialisasikan kepada masyarakat kita. Menika lho tinggi penjangan inggih panjenengan midhangetaken kala wau saking SD kemauan sampun 800 lari sekolah ya, dasar. Terus terus dados kawigatosan tinggi kita namung nyuwun keparang panjenengan mensosialisasikan bab menika. Insyaallah inggih inggih. Jalan penjengan kita anggap engkang mumpuni ing bab menika sesrawung kalian masyarakat bebrayan agung. Inggih. Lalu Pak, dua minggu yang lalu Saudara Ayudria Prasad Laube, warga negara India pemilik 12 kg heroin telah dihukum tembak mati di Medan. Dengan demikian, sikap kita terhadap pengedar narkoba sudah jelas, yaitu tegas, keras, tanpa pandang bulu. Yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang terjerumus menjadi pecandu narkoba? Pertanyaan ini sangat menarik. Yang pertama harus kita perhatikan bahwa para pecandu itu jangan sampai berkembang menjadi pengedar. Yang kedua, mereka yang sudah pecandu ini harus kita bantu. Kita berikan dorongan semangat kita berikan pengayoman, kita berikan kepedulian kita, jangan disingkirkan dia dari keluarga, jangan dia disingkirkan dari masyarakat, tetapi harus sama-sama kita lakukan upaya pemberdayaan mereka agar mereka dapat sadar dan lebih memanfaatkan kehidupannya ini untuk tujuan-tujuan yang lebih baik demi masa depannya sendiri. Yeah. Jadi jangan sekali-sekali mereka uh, kita uh, pisahkan atau kita cemooh, tetapi harus kita berikan bantuan dan perhatian yang baik kepada mereka. Jumbo kalian penggantikan pun kalau mau Bu Cange. Saya sudah Bu. tinggi. Dados sampun dipun jauhi, jauhi. tinggi. Iya, Pak, yang terakhir Pak pertanyaannya. Lebih jahat mana? antara pengedar narkoba dengan para koruptor dan para penyelundup beras yang membuat harga gabah anjlok. Saya sangat sependapat dengan penonton bahwa semua adalah jahat. Semua merusak bangsa dan negara. Oleh karena itu bersama masyarakat kita harus sayok apa Pak sayak saya bersama-sama untuk menanggulangi ini. Jadi kalau ada koruptor harus diadili sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, ya kita minta kepada pemerintah melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagi mereka yang menyelundupkan dan merugikan masyarakat dan bangsa harus juga diberikan sanksi. Demikian juga yang mengedarkan narkoba. Jadi sebaiknya masyarakat memberikan dorongan, memberikan support pada pemerintah agar pemerintah melakukan ini dengan secara konsisten dan konsekuen, tidak pandang bulu, secara adil, sehingga masyarakat akan melihat itu sebagai suatu hal yang eh, maju dan lebih baik. Terima kasih. Baik. Bagaimana para penonton setuju enggak? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak kita. Terima kasih, Pak. Sekarang kami ingin bertanya kepada Bapak Bill Frey. Excuse me, Mr. Bill Frey. Saya akan mengajukan pertanyaan dalam bahasa Indonesia. Nanti biar Pak Bilfrey ini akan menjawabnya dalam bahasa Inggris dan akan diterjemahkan. Sebelumnya saya minta maaf karena Pak Bilfrey belum dapat berbahasa Jawa. Maka saya akan minta tolong sahabat saya Raden Tumenggung Monco Carito Raden Tumenggung Monco Caritoni asli dari Australia untuk menerjemahkan pertanyaan saya kepada Bapak. Apa yang mendorong USAID untuk membantu mengatasi bahaya narkoba dan HIV AIDS di Indonesia? Uh, Bill, uh, what is the motive of USAID in helping to overcome the danger of narcotics and HIV/AIDS in Indonesia? USAID has been supporting Indonesia for the last 55 years. USAID sudah telah memberikan bantuan pada Indonesia secara and terus we, menerus sejak 55 tahun yang lalu. And we've really worked very closely in partnership with the government, Dan NGOs, the private sector. Bekerja sama Eh, dengan pemerintah Indonesia juga dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan juga dengan pihak swasta. In the health sector and right now di, looking at the needs in this country di bidang kesehatan khususnya dan dengan melihat keperluan-keperluan negara kita, negara Indonesia. Interventions in HIV AIDS are absolutely essential. Jadi, and I, we're fortunate enough right now to be able to provide this country with 35 million dollars over the next five years in assistance. Jadi uh, bantuan dalam hal menanggulangi masalah narkoba dan HIV/AIDS itu memang sangat dibutuhkan dan uh, eh, USAID itu sangat berbahagia dapat memberikan bantuan sebanyak 35 juta dolar US kepada Indonesia uh, untuk membantu mengatasi masalah yang sangat serius ini. And we'd like to see this grow in the coming years. Dan kita ingin melihat bantuan ini meningkat di tahun-tahun mendatang. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Bapak Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan, pada upacara penutupan konferensi AIDS sedunia ke-15 di Bangkok, di Thailand, tanggal 16 Juli 2004, mengatakan saya tidak akan beristirahat sampai saya yakin dunia sudah bergerak dan mampu mengatasi gelombang epidemic AIDS. Apakah Pak Bill Frey dengan usid nya juga tidak akan beristirahat membantu kami mengatasi gelombang epidemic? Kami tidak istirahat, Pak. We all have to take this very seriously and none of us here. Kita semua harus menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Throughout this country and throughout the world can afford to Tidak rest. Seorang pun baik di seluruh negara ini maupun di seluruh dunia yang bisa santai-santai saja istirahat. When it comes to masalah ini, interventions that affect the world's population with HIV and AIDS. Kita harus terjun uh, untuk berusaha mengatasi masalah ini yang yang mempengaruhi penduduk uh, seluruh dunia yaitu masalah narkoba dan HIV AIDS. And Nelson Mandela I think is a is a role model for all of us and we we need to follow his role in confronting this very very serious problem. Nelson Mandela adalah contoh yang baik untuk kita semua dalam menghadapi masalah ini dan sebaiknya kita semua mengikuti contoh beliau dengan mengambil sikap sungguh-sungguh dalam menghadap, menghadapi masalah narkoba dan HIV AIDS ini. Baik. Yang terakhir, Pak. Pegelaran wayang kulit purwa ini direkam oleh TVRI yang pada gilirannya akan disiarkan sekitar satu minggu setelah malam ini. Sebanyak dua kali. Di samping hal-hal tersebut di atas, dan dengan melihat banyaknya pengunjung pergelaran wayang kulit purwa malam ini, bagaimanakah pendapat Bapak? Apakah wayang dapat diharapkan untuk mampu membantu menanggulangi bahaya narkoba, HIV, dan AIDS? Uh, this this program is being recorded by TVRI and and uh, it will be broadcast after one week two times. Uh, besides this point, and also seeing the large number of audience who are here tonight, what is your opinion regarding the possibility of wayang being used uh, to assist in overcoming this problem of narcotics and HIV/AIDS? Wayang is clearly the heart and soul of Indonesia. Wayang merupakan jiwa dan raga bangsa Indonesia. And to be able to use this event, this forum, and the the, the true cultural heritage of wayang. Kita dapat menggunakan forum ini dan juga warisan budaya wayang tersebut. Many of us believe is really one of the most creative ways banyak, to address this problem ya. anywhere in the world. Banyak di antara kami yang percaya bahwa ini adalah salah satu cara yang paling kreatif untuk mengatasi atau menghadapi masalah ini di seluruh dunia. And I would only hope that the thousands of dalang in this country can use this Wayang experience to really teach and educate the population of Indonesia regarding HIV and AIDS. Harapan kami kalau bisa supaya ribuan dalang di Indonesia menggunakan pengalaman orang nonton wayang untuk mendidik rakyat Indonesia uh, yang gemar wayang mengenai uh, masalah HIV/AIDS dan narkoba ini. Last question, Mr. Frank. Hmm. What will be or what is your message for us in Indonesia Indonesia really is is at a critical point in confronting HIV and AIDS. Indonesia berada pada titik yang sangat kritis dalam menghadapi HIV AIDS dan narkoba. Indonesians are very sensitive and they're very empathetic regarding orang, the problems of their society. Orang Indonesia sangat sensitif dan sangat prihatin mengenai masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat Indonesia. And I would only urge Indonesians as well as Americans and the rest of the world, to be empathetic toward HIV/AIDS patients and really bring them into the society Saya that they can really contribute greatly to. Hanya bisa menyampaikan pada rakyat Indonesia juga kepada rakyat Amerika bahkan pada rakyat di seluruh dunia untuk jangan menjauhi penderita HIV/AIDS dan narkoba, malah kita harus merangkul mereka, me melibatkan mereka di dalam masyarakat dan berusaha membantu mereka sebanyak mungkin. Oke, okay, thank you very much Mr. Bill Frey. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bill Frey. Uh, eh, sebetulnya masih ada satu lagi, saya mohon kalau ada. Kalau tidak akan kita lanjutkan Bu Cange, inggih, cekap semanten Bob Nawi. Eh, wekdal ingkang kula suwun samangga semoga samangga kula aturaken undur dhateng panjenengan semoga inggih matur sembah nuwun kamasura seman nduk apa mak kanca kancamu dalang kudu nyicil ayem nduk bakale tambah gawean ngono ya mak heeh ya sembah nuwun dene ingkang kawogan ora ngenthengke marang si wayang lan ngerti pigunane si wayang mau ya mak heeh ah, ah. Maraja Pandha ayo diaturi panglipur ngger panglipur apa Kandeng cangik iki cangik kuno ya sadurunge ngatrek lanagon-lanagon gagrak sing saiki Coba nduk aku nyuwun di sinom ke pari jodoh sila wae nger. Sinom pari jodoh. Sopo sing diaturi nyekar waranggana sak tengenku pas iki nduk Mbak Eni saka Kota Solo alias Mbak Mbak Pau iya monggo Mbak Eni sinom Parijoto sinom Parijoto, monggo aja ngatak neka neka sing ana rampung dhisik kendangan sawetulung agung to gonggo mina kuku sing dupa kumelun ngening kentiasa ngabege kawengku sagung jajahan nanging sangat angin sang reksikane ka putra kang njok saking wiyadi ung hong tang samar pamoring suksmo sinukmaya winah ya wing asepi ong sinimpang telong ing kapu ong ong tengaraning ajurit gong mai guru kongso tetekaya butula wara panjriting turangga wasti miwang dwaja kang kekiter arkata ingkang dwaja Dwaja lalayu sepit <laughs> Wah <laughs> Kula nun man Kula kang putra dari sasana cemadong dawuh Menapa ingkang dipun rembak Kangjeng Rama dalah Kakang Prabu wonten ing pendhapi kula man Kulaturi mbabari keng putra panenggak Kurawa pun dursasana lho. <laughs> Iya yang gare Si Sira minangka wakiling adi-adimu weneng nampa apa kang dadi pangandikanku kula. Nggih, Man. Ngene ya, Nggir. Iki mawaku lan Kang Raka Kurupati mentas nampa dukane Kang Rama Kakang Drestarata. Lah perkarane napa to man kok Kangjeng Rama duka kali sampeyan dalah Kakang Guru Pati man? Perkarane nggonku ora pecus nindakake apa kang dadi dawuh Kang Rama nggih. Rama dawuh menapa? Rikala semana Kang Rama dawuh marang aku supaya aku bisa mateni kunti sak anak anak kuwi dawuh Kang Rama. mulane kunti sak anake kudu mati hawit kuwi mujudake pepalang tumrap kamulyaning kakang Drestarata lan para kura kabeh yen pandhawa lan kunti ora mati ora urung dadi racun tumrap uriping kurawa durisasana mongko kowe ngerti dhewe kurangane apa oleh kumbudidaya mateni kunti sak anake nganti tak rewangi aku kongkonan abdi undhake sipuracana gawe bali sing gampang kobong. Uga wis kelakon tak obong balene mawi pamrih dimene mati si Kuntilan Pandhawa mateng ning tengah ngalas. Pramono kati sing digawe bali mau nggir. Jebul sing mati kobong mau dudu Kuntilan Pandhawa. Jarine Nyai Randa saka tanah Nisada sak anake cacah 5 lanang kabeh. Waduh, Gusti nyuwun pangapura. <laughs> Wah, tiwas mayite dikubur nang makam pahlawan, Man. Dislompreti ditambur nganggo salvo bar jebul bangke kere. <laughs> Wah, pripun iku, Man? Pripun? Eh? Wis, wis le, wis. Sing wis kepungkur ora perlu dirembuk, Yengger. Ger. bakune saiki ayo padha nebus dosane dhewe ingkang kababari ayo padha tak kanthi tindak wisata nderek neraka kurupati nyang manca praja nggir oleh padha wisata ora perlu gagas entek ing ragat wong ya dudu dhuwitmu sing penting kabeh seneng nganggo dhuwit negara wah <laughs> Ora mikire kawula malah do plesir dhewe-dhewe. <laughs> Usul um arep usul apa Dermagati? Khusus untuk Om um Sengkuni mohon diperhatikan. Arep napa bocah iki? Kula niki gumun setahun jembleng serendeng nek nggagas kelakuan sampeyan niku kok Om. Um. Jan judeg saestu kula niki. Perkara apa? langgih, nggih. saking Kangjeng Rama nembe tekan pun samkepun kene ribun, pripun? Kepun kene niku pripun? Dawuh Rama niku wau sampeyan kan goleki enten pundi dununge bulik kunti kali adi kula Pandhawa. Mboten kok dawuh mateni niku sama sekali tidak. Niku rak mung rekasa sampeyan dhewe, teman. Mung gawean um Om sengguni. Kalau selamanya Om Sengkuni seperti ini dan tidak merubah sikap dan tindakannya, tidak mungkin Om Astina akan menjadi negara yang tentram. Masalahnya apa? Karena Om Sengkuni sebagai patih tidak malu mengatakan hal yang tidak nyata. Dan tidak merasa berdosa untuk memutarbalikkan fakta. Contoh Om, saya mendengar telinga saya sendiri marahnya Romo tadi Bukan karena Bulek Kunti dan Penoti tidak mati. Tetapi Romo marah justru karena Om Sekundi tega akan membunuh Bulek Kunti sama Pendowo. Lho niki niki kula krungu dhewe kuping kula niki. Dan sekarang Om Sekuni justru mengaku sendiri bahwa yang membakar balik golo-golo dulu ternyata sampean sendiri setidak-tidaknya suruhan orang lain. Om, om. Bapak tidak sejelek apa yang Anda katakan tadi. Romo sama sekali tidak memerintahkan kepada siapapun untuk membunuh bule kundi dan Pendowo. Itu rekayasa sampeyan sendiri, Om. Sampeyan punya perhitungan. Jikalau Pendowo tidak dibunuh, besar kemungkinan Pendowo akan minta kembalinya negara Astina dari tangan Kakang Kurupati karena Astina ini peninggalan almarhum Pak Cilik Pandu kalau terlaksana kekuasaan Astina ini di tangan Pendowo, lah, sampean takut dipecat oleh Pendowo sehingga Om Sengkuni kehilangan jabatan sebagai patih Astina tempat yang basah itu. Iya toh? Derma ganti. Wilo Om. Tembumu musing keri mau salah besar. Ora bener lih. Lah kok aku diarani wedi kelangan jabatan ki genah nek cah pekok kowe iki. Eh. Apa kowe ora mudeng e? Yen ala tanpa rupa, aku iki ya anak ratu lho, Dur. Anak ratu aku iki. Apa aku gelem dadi ratu? Jabatan patih iki panganan apa kuwi? Eh? Sebab pokok aku ora dadi ratu. Lah sebabe rakyate ora do milih sampeyan. Lah niku sing jelas. Mulane mboten milih sampean sebab rakyat pelosok Senar mboten seneng kali tekon sampean iku Om. Um. Sampean iku pun kondang wong sing seneng merendahkan orang lain. Tidak pernah menerima saran dari orang lain, merasa paling pandai sampean iku. Sepertinya negara ini akan digenggam sendiri. Maaf nggih, Om. Um. Roman muka sampean niku sudah menunjukkan bahwa Anda itu orang yang licik dan mentolo niku roman muka sampai niku. Cangkir ini omong waton mangap. Bayi wingi sore kok kementus biji wong tua iki penemu tekan ngendi to Le gati Lho mengki kriyen an mengki kriyen. Mongko penemu niku jane mboten mapan tenggen umur niku Om. Mboten tenggen umur. Neng penemu niku mapane enten ngen pangudi. Arep bocah cilik nek seneng ngudi, lah niku nggih ngen penemu. Ning kok sok baline, Om. Empun tuwek kaya sampeyan niku nek ora gelem ngudi nggih gonyak ganyuk ngleling semi niku sampeyan niku. Eh, anak-anak kabeh para Kurawa wonten dawuh pun tau. Wonten tau. Aja padha ngrungokke rebuke wong sing mejeng niki ya, Nger. Sapa sing gelem nampa dawuh kayu enggal budal nderek karo kurmati. Dene sing ora setuju marang dawuhku tak jaluk kudu pisah saka rombongan iki. Aku patih wenang ngusulke marang ratu mecat wong sing ora loyal kuwi. <laughs> wis wis karepe slamet jabatanmu melu ae <laughs> melu. <laughs> Tenan ben becik nasibmu. Wah, bukan watak durmogati membebek pada tindakan yang salah dan keji ini kok, Mas. Lebih baik keluar dari rombongan ini daripada mengikuti jejak seorang patih yang diktator dan kotor ini. Aku metu malah hesis. Tenan, wartawan ada tak kumpul ke kabeh. Ada tak kandani rencana sembunyi kaya telek ini mau. Tenono. orang yang ning pati diuduk rakyat tak sembah delamane. Eh, Le. Aja ya Le ya. Welaso karo aku ya Le. Berodok suwe olehku dadi patih ya Le. Tulup bab sing ngarep mau jotok tindakake ya ngger. Aja diwarahi sapa-sapa ya kulup. Nek gelem meneng engko tak unggahke pangkatmu. Tak blonjo sing luwih gedhe timbang saiki. Lah kecuali nek Wo. Oh, padha wae. <laughs> oh, ala jebul wong kukuh ki kalah karo wong butuh. <laughs> Swatama wonten dalem metu njaba perintah kaya ta saben parnyun pamit sing ati-ati nggih. Enjing bidah gumuruh saking astina negeri. Oh. Ah! ngengkang poko sopro busana niro lir surya wedaliro saka ing jwalane di arsa madangi ceketuk mungup mungup aning sapucak ing ukir merbabak bangsu mirah nasarating surya nampak megalan gunung gunung ing sikra bidal para kota sasuwenget titenono titenono gelar pandamuncar Om oh. tinon ler kekunang suram sorote tanpa padang America. mangsa katiga kena mewah sining wana Ooh. Mm -hmm. reksa gung tinunung rata mangkana sampun bidha sang Hyang Parwadya saking negari Ngastina usmiyar saswa bendi pusaka Kyai Puspawilaha minangka tengara ketingal gegancangan kang sumlumaksana labet mestuti dawing sang mantri muka sajuru-juru denyel maku rampak urutut anut rawangi cinandra pindo sekari nunci abra puspa busana wadya kang datan kajurnan kang agem jambon katingal tanggon miji penyilih busana putih. soro geni tangguh tan mingkuh saguh ndatake ing kewuh. Prajurit Bapang rumagang hanyandang pedang sing negara pus prigel hangukel kelgodo Kasambung prajurit Mandung Panongso ngagung kinapit sangkren yang merta lulut. Penewu mantri wis miranti luah jejar katingal gelar panyutra es keparasta nirbaya hangasta diwaja. Arang tak arang tak orang tek kapara umbul-umbul uh, samyo pinanggul. Langenas terang penjawat kanan, medon penumping penjawat kiring. Waneh-waneh titianing poro juit nenggih, dipanggo turonggo miyang wahono roto. Siligek biasing poro adyo, gendyo kami nuwis ing mangke datan katikang mungguing nagari eko cokro. Ing nagari eko cokro sang yak sendri kang lenggah. Hangaglah lamun ngandikan gumaluduk yayah guntur ing akoso. Jatlangening langening kalang nyewana klarapanda mun sarati mlonder kula wanglit ketingal lamat-lamat labetin pung dening laut selamat labet kinepung dening laut. Hamung lingganing gunung ingkang menjilo. Kinemulan megok pepayung langit tur kaliling pedut. Nenggene negari punita ingkang rinum poko ing basa Tuhu menika gemlaring negari hiko cokro. Nyata lampun negari kocokro bumi cengkar pasitan gerasak sandinging praja ingkang kathah mung padhas curi parang miring sela karang guwa sirung jurang cerung to kinepung sela gumlundung Arang kadhing wonten kedhung sito ya mandeg dasar butek tur mambek amung kanten ndeg-ndeg awerni jememblek membleg Ewa dene balani bawah mriku to ya wis jawah Mila nadyanto buket tur pliket inggih toya ingkang paripaksa dadya srana gesange wadya ing kacakra. Tanem tuwuh mansake subur labet katuring hawa benter. Anget oyot dan nyaber kronot dibentuni watu kapur. Gegodongan dadya gugur sekar-sekar gagar wikar wawan wurung binabar. Temahani para kawake kang kasangsaya sang selarado gesangira paparimaning Wulandara. angon wahyaning mangsa kala ana saperangan ning kawula ingkang luru boga kanthi hanjala mina ewadene asring kasoran kelawan rasaning prahara amung wonten gumuk alitinipun kekayane jem hawe celak lan umbul wening ing riku nenggih dununging kedhatone kacakra Puraya jembar hadapur jamur kang nedha megar. Pinayu sirap sising mina segara. Sinangga saka guru sila perboto. Silungging ukir sekar ploso. Pinalipit paning segong sosak cengkang kandeli sak tebah ambani. talun Talundage tinatah tinaturengga ginaris pinggir ginambaran das panas pati teng sisih kulon ing keraton nika cakra katil subur taneman apiun kelawan candu. kalau kaloka eka cakra nggon ganja. nujuri prayoga yang ketika ngaglah lenggah dampar kencan menggih menika warnane Sang Yaksendra jejuluk Prabu Boko. Pangawak Prabata Netra Pindha Surya Kembar Grana Yayah candi ing baito. tutuk mengalir gua sampun wah jelir pindah pan, parang curi jatuh mingis pindah pedang lini kan ngudarik mau gimbal dan udala dulu ngelawir tumuki nur batidang uluni ngestop pindo taruh kang tuh ing praboto katingal diwut diwut yang seguh kaya geluduk petak kaya gelap ngampar yang gumuyu kaya gorojogan. nyata lamune kacakra kabeh isine buta. Ratune buta, patihe buta, wadya balane ya buta. Tekan kabeh poro kawula sakberengan akeh sing padha buta. Ana tontonan ya tontonan buta. Wayang wong wayang wong buta. Ketoprak ketoprak buta. Dangdut dangdut buta. ana wong wayangan kabeh yagane buta. Sindene buta wedok. Dalange Pak To. Lenggaing Sang Yaksendros ing mangke kadhep dhateng Porabdi. Wis manyun nggih Kelurahan Tejo nggih Kelurahan Togok. Sumambet nggih. Nyimban kinasih nomo mban kepet mega. ing jawi andher sangya para yaksa ingkang samya sowan pating glereng pating glero pating prengongoh pating prengungu ana buta kang ngendelake parang katiasan ketitik ngumbak ngumbulake watu sak gredu gedene tumiba tilapa sirah pecah kapisan kunang sela waneh-waneh sering para yaksa ing samya ngabiyantara mung cemadang parang sadring sang Prabu Boko teko mangkono Ujiling tangan itu sang Prabu Boko. Hmm. Soro Naruto Ong oh. Yakso Kuro rupo ശ്രീശുദ്ധ്യങ് നരേന്ദ്രോ യാക്ഷോ ലളാക്കൂർമൽവോലങ്കങ് ഗംഭീരമാരങ് അങ്ങിശേഷിയും മത്തു പ്രപ്പോ കുറോ mawali an lesos len prakempo betya rasa Merih coronan ing lawan Pe Ora tri rotro Yo Bejleng bejleng iblis e laknat podo cek jekan I Menggoto togok Kulo wonten dawuh sinuwun Anibali Abdi Paduka Klopun Tejo Mantri. Wis winatara telung dina ing Sunora Dargop. Sabab Resi Jropa Liruwaga. Kula nuwun sewu. Paduka paring dawuh Resi Jropa Lirwa menika perkawis menapa to sinuwun? Kudune iki gilirane Jropa ngaturake daharan kanggo jenenge ingsun kang arupa beras sak pedhati lan lawuh menungsa siji ning pagine yoga nganti trihari kalenggahan iki dheweke durung katon nyewanake kang dadi tanggung jawab ego kepareng matur sinuwun iya yeah, Mbok inggih sampun dipun punggel semanten kemawon anggen paduka remendah menungsa ta sinuwun. Langkung-langkung ingkang paduka dharan menika kawula paduka piyambak. Menika mangke lajeng kados pundi alok ing jagad dhateng paduka ingkang sinuwun. Paduka menika narindra sing kudune ngayomi keselamatane para kawulane. budidaya murih kecukupan kebutuhan para kawulan lha kok malah didahar dhewe niku pripun menawa anggen paduka ndak ndawaken urak dhumateng para kawula kacakra mboten dipun punggel dumugi semanten mboten mokal tumuli telas kawula ing kacakra menika sinuwun bagot wonten dawuh kowe isih krasan melu aku gok Langge tasih. Yen isih kerasan dere aku, kowe aja pisan-pisan duwa marang karepku lan aja mancah kang dadi pekaramanku, go. Muka togok lali marang watakku. Aku moh duwe abdi sing ora manunggal marang rasaku, go. Menika wau kok namung ngadapur pemut kok sinuwun. Pekaraman nedha rencangipun piyambak napa kawulanipun piyambak menika mboten sae lho sinuwun. Ewadene kula emutaken mboten krasa la inggih namung sumangga kemawon. Tiang nandur badhe ngunduh, utang badhe nyaur kok sinuwun. Yaksa kruro kagiri-giri Geng nyolir prabota tawabang kawagara Geng manguh mungsuh haminto lawan ing ing eh, mban kepet mega wonten dawuh sinuwunane bali ke ngabdi kula pun kepet mega kangjeng sinuwun iki daharan kuranda telung dina yen pancen iki rak dadi kewajibanmu sabab kowe kang lelah di daharan kanggo jenenge ingsun kepet mega eh. Mula kang saka iku diage sira budhal marang manahilan ketemu kelawan Ijropa. Takon kepiye karepe Resi ijeropo. Yen pancen dheweke jarak nglirwakake dawuhku, woh, aja takon desa wong sak manahilan bakal tak pangan kabeh. Mulih istakaken dawuh. Kulo pamit pasal pasukan jeneng sinuwun, mongso bodho kuwat mego, Aja kaya bocah cilik. Togop wonton dawuh ayuh inggal pemanuk ilaku ning kepemego semangga kula dherekaken sinuwun miya talangening kalang yuwana gelar pangta muncar tinonder kekonang Surem sorote tangga Ha ha! kancut mergut ngembat watak ngraposo mungsu sangkep jojo kantaran pausayekti ong ong bingolino prabeng lampus sirno matyaning pelugun ong waduh waduh durung adoh kon kula maku kepethuk wadya bolo sagelar sepapan eh ana dhisik Gus ngora gage ngaku oh. sapa jeneng lan ngendi pinangkamu eh lancang pengucap menungso iki wanuh wae durung oleh takon malah ninggal marang tata krama balik takon kuwi wong sendi sapa kang dadi jenengmu Mburi saking para jaya kacakra pangkatku bupati sepuh jenengku Kangjeng Raden Tepenggung Kumandang Garbo Kumandang Garbo ya sapa kuwi Mburi saking praja Ngastina kadange Kakang Prabu Duryudana jenengku Kartomarma Eh Kumandang Garbo ana paran Iki karep apa kuwi lumaku ngancik kaladan Ngastina eh ora kuwi dadak ngerti. Seminggu ora tak gaweni wae karo warmu. Kena mbacut nanging tinggal sirahmu ono kene. Loh, parak murang toto. Jarak perkara menungso iki, opo abamu? Padha karo wani kawon aku, eh. Sinta wedeni apamu? Welah dalah. Matko sastra jendramu, wateken jopo mantramu. Leno pangendamu, tebak dadam leset ikamu kelakon ilang nyalvar karo marmu Sikro kang polo tumingal. Wah. ngrasa takon apa. Awas. Ya. Oh. Wah. Yeah. Mundur, mundur, mundur. fatam, fatam. trajange dhewe amuk suramrata wah bagi aku kae was wah oh wah hamba-hamba <laughs> nancang kemleh Lé, mulé. Kesempatan pangajak aku nanging kok nganti dadi Bantayuda iki perkara ne apa ta para Kurawa lan menapa datang Bantayuda para Kurawa kepet mega to kae. Weh lah dalah. Iki seling surup anakku kuroe kepet mega. tuh -tuh. Surya Bala Pandhawa yek gumulung mangusiring sata Kurawa Kambah kongke surga titih eh. Kados pun ditoraden patih Para kura sami para ngemeng sah radya bala betan kula toraden patih Eh eh eh kepet mega Mulan kula Mulane nganti dadi peperangan pangeranku anak-anakku Kurawa padha ora ngerti yen aku lan kowe ana sambungan dagang Neninggi Nek malah tiwas kebenderan yen Kurawa ora ngerti dadi bisa langging oleh awake dhewe padha dagangan bubuk nikmat mau kepet mega jalaran yen nganti diweruhi Wara-wara ngaku digantung guluku dening Kakang Drestarata Kepatmega. Nuninggih Raden Patih. Piye? Apa kowe iki ya nggawa dagangan? Nuninggih beto Raden namung sekedhik. Ning ora ora mundhak ta regane. Inggih dereng Raden, dereng. Menika mangke sedhak malih kebon. Pininget kula ki sampun badhe panen kok Raden. Ah, syukur, syukur bagi sewu, syukur. Wase matura Gustimu Prabu Boko, Aja nganti mandek oleh nandur gedhong apiyun ya. Pertamu mboten badhe kendel hawit. Kula pamedal kangge kabetan kraton dalah kangge mundhut senjata ingkang saking jawi rangkah. Menika saking ron apiyun kula kok Raden Patih. Iya iya ya, ah aku ngerti. mula regane ora susah diundhakake. Wong nyatane akeh kang padha butuhake lan kecukupan sing dadi butuhe Ratu Gustimu. nun Nuninggi. Malah iki para kawula muda Ngastina ketoke ya wis akeh kang padha nyandu karo dagangamu bubuk nikmat mau kepemega. Sokor bagi sewraden bingah manah kula bilih para muda Ngastina. Inggih sampun sami purun munjuk apiyun wakara menika ingkang kula pikajengaken supados para muda sami saged ngathok anggenipun nginum candu. Kersanipun saya wuwuh kathah anggen kula ngaturi jeng ngati Raden Patih. Iya, haah, bener. Karo maneh upama kawula ngestina ki rusak, kuwi rak dudu kawulaku wong aku wong ploso jenar. Kepara monggo enggal sesowangan kemonten Raden Patih. mangga mindak selak kadenengan dening Kang Putra Kurawa Raden. Oh iya ya kepara nyata. Anakku Kurawa tak kanthi nyimpang dalan karena ben ora kesuwen oleh padha bondo yuda. Aja lali ketep mega. Dagangane dikirim ning papan ya. Ngono iki. Mengko bocahku sing arep merana bakal teko njipuk dagangamu. Dene mengko duwite ora suwe bakal tak kirimke marang kowe pengko. Nuni nggih sembah nuwun Raden. Ayo sewang-sewangan kepet niku. Eh para kura nyimpang dalan nyimpang dalan ayo. Ayo. Nyimpang dalan ayo. Ya bola mundur. Mundur, mundur, mundur. Ayo, mundur. Ayo, mundur, mundur. Ayo, mundur. Mundur. Wis lakon pisan nggone padha patu patuh-patuh. Mongko aku mung nggawa telung buntel. bagiane sing ngendang karo sing bonang. Iya, ya ndang tak keke. Nembang tengoro mundur kondur ma pra jroning puraya sanget palayuning bala Ong Kadya harap budujung Pansan jroning pura sagunging prawadya kaya mangkono. Sakibaring bondo yudo, suwasana sepilir sepasamun telas tilasing palagan kadya talas katampuh prahara. Kanton telot kang telas labet kaslambahing ludiro. Kapiar soswara peksi dandang tuwin gagak ngangerang kembul cuilan daging. Dadi hang kang suwasana ting trem labet wancine wis kasabuting sandiyakala. Sakalang sepi madaning nenggono, Amung teneng gopok si dares lang kokok belok kang mencok ing panggaring. Kanti mandeng pernah ing palu goni kang lecek lejokan lebet us lebu kemperwa lu diro. Masjid nabrak gondo sengak nampak dodo. Sepining dalutan wonten jan mau lumaku sosok darus manjir kawurian. Kairit kang tarang taranggono pertanda wancin us magut ing wanci madioratri. Kairit sang soyo dalu hararas abhira kang lintang kumedhep tes tesunyo tengah wengi lumrang kandaning pus pitah Yen duwi coworo Berengen Lir suaraning sungsa berinding kehambang ilir-ilir tanduri wosumilir kang hijau testis sundut tumetesing tusoro temah panjarah kang puspita Taruloto tumungkeling pratala anyari para ngulama tahajud manembahi ngersaning Gusti yekti dadi pertanda lampun dewasaning wanci wis magut madya ratri. sepi sepotan wonten janma kang nyabawa ing kapiar semung swarning burun retri kabareng swara sono hambaunganing lengkeng gunung Wah Prabu kekes sama samya miyarsa. Hanyar nyemong sapa Drawana katingal semono pasuning dalu nenggih critaning Kang Maha Suci. Lila pantes dadu panjang kidung janma kang teguh marang panembah. Lamun temengo tebaning akasa katingal Hyang Candra nggih nylumaksa datang semengko. Hamung sinulung kudrating Kang Maha Kawasa nenggih kuwasaning Gusti kang ngarsa anggelar pasening ratri. Wanda kaya mengkono, Ratu ning dalu ge manjing Ancala. Yen Cirandra pindha kenyar maja kang manjing Tilamsari. Samisan nalika semilak bang-bang wetan awarni jingga. Duh menika pangaring duta nenggih lintang panjerina. suba manggalane ngareka kang rasa siniwaka. Gumyak kang jago kluk ramanya arsi, Menguwuh kang peksi jiwa-jiwa sum sesmitoman tindus para injang. Emangke dupi sang suryawus manjer tengangi. panas ingkang swasata mah mahanani dedep tidem Negara Katengaran Surya Sangkala Wali Sanga Hambuka Budi ingkang werdine pajaring paningal mahanani sang seming pangrasa temah jemurung rancaking makarya Gara-gara madyaratri nglipur pikir nyeneng ati gending tradisi tembang kreasi pesinden miwiti penggerong nyenggaki krawitan ngiringi dalange istirahat nyambet gawe sanksi duwite ambyar ora wani mulih. Njur turu ning tengah pasar. Kuwi ujar iki lho Semar. Nala gareng. Najan uripe saking nanging emoh nyeleweng. Ora ketang direwangi ngompreng watone ora aeng-aeng kendile jejeg ekonomine ya glenggeng. Petruk mung sarwa mathuk ora seneng colong jupuk aja nglembuk aja mblithuk karo bojo tansah sayok esuk-esuk sarapan gethuk ngombene kopi tubruk sing wedok ngesuk-suk sing lanang mantuk-mantuk jebul anake celok-celok dadi bubar sing ngarep mangan gethuk Bagong ora sugih omong sing baku gotong royong. Mong kinemong kong sinokong aja nganti pet cinatet long cinolong. Ewa eh, dene ya ana sing kepengin urip mbombrong nganti diriwangi nglimpekke wong mung merko arep tumindak serong. Ning padha eling yen laku cidra pangeran ora condong. Sopo selingkuh disiring wong kosok, baline kang tumindak jujur bakal winong wong. Sirep kang gara-gara goro, -goro. Sirping kang gara-gara jemedhur Patponokawan lumampah medal Banyumas. esse cara korupsi mergo yen korupsi nek sing padha jujur mergo yen jujur nekat delingku yen kowe lumaku ra perlu kesusu pamriye supaya selamat tepang gone masopir kok yani Mbak Mbak Dewi Iki dalem Mas Bagus Kula medeng kabar ngendiane Mbak dipun mundut mobil, Mbak. Inggih pangestu panjenengan, Mas. Syukur kula nderek bingah isa nyalangi nggo tuku mobil. Pun saged numpak to, Bu? Inggih sampun, Mas. Wis sing anak loro ya wis pengalaman Sampun kagungan SIM to, Bu? Ugi sampun. Kula namung ngemutaken dhateng Bu Dewi menawi niti mobil sabuk pengaman diagem nggih Bu. Lho nggih kedah pun agem Mas, menika sampun peraturan lho. Lah nggih, nek ora dienggo ditilang wah sak yuta dendane Bu. Ngasto STNK to Bu? Injih beto Mas. Apakah arti STNK? Surat tanda nomor kendaraan Mas Bagel. 100 buat Bu Dewi. Kok beda kali kula Bu? Menawi Mas Bagong kados pundi to? Yen Bagong STN niku, saya tuwa ning kenceng niku, Bu. Lho kenceng menapanipun menika, Mas? kenceng tekate oleh bangun Indonesia supaya kuncara ing salaminya niku lho. Oh, ngaten tiwas kula deg deg kan, lho, Mas. Oh, alah, Bu. Kok le ngeres pikirane. Nggih, sekali-sekali kudu ngeres no, Mas. Aduh, sajak kaya ya ya. Uh. Gandeng budi pun kagungan sim kula jeng takon Bu. Inggih badhe dangu menapa Mas Bagus? Ten nggen prapat lampu bangjo ta? Inggih. Yen murup kuning tandha napa Bu? Menika persiapan. Yen ijo? Mlampah. Lah nek abang? Inggih kedah mandek. Kudu dieling-eling nek abang kudu mandek ora kena terus, nggih. Lah menawi kebelet pripun Mas? Belok kiri boleh jalan lho. Monggo kalajengaken Bu. Mantar bali cukir akeh kurban kedrawasan dulae masake sing nyandang anak rabine mas sopir jo sembro Perhatian bagi para driver-driver para pengemudi kudu ngati-ati oleh ngendarani mobil sebab ngati-ati wae lagi setengah slamet nek ora ngati-ati padha karo totoh nyawa nggih to Bu Inggih Mas Akeh truk sing do glundung bis tabrakan mbok ya sing ngati ati harus ada pengendalian diri Yen gamelan niku pamurba irama wonten kendang ning nek menungso niku pamurbane wonten pengendalian diri nggih Bu kudu ngati-ati Inggih monggo bisa nika kok Mboten komplit lho, Mas. Ora komplit kapan itu? Lah wiwit riyen kula pun matur kok sabuke ora ndang dipundhutke lho mesake ngoten. Oh alah, mbok yo nganggo rapiah-rapiah sik ngono to ya. Sampun ning agem kabel ra nggih mesake Mbah Kakung sing nyopeng. Gusti, mung sak sabuk pengaman isi dora Tak selentikane sik sopi deh. Monggo kula ajengaken. Sajapadale eling mata tae nyawa prayoga manut lalu lintas peraturan pirang-pirang dien ora entuk pasien. Ana sing mara wong loro pasien. Waduh. Lara apa iki? Kula nuwun Pak Dokter. Pak Gareng niki, nggih. Kali Pak Bagong, nggih kula sewan Pak Dokter. Kepare matur dhateng Pak Dokter. Inggih pripun Mas Gareng? Kula samun tiga dinten menika malah wituyan raos kok perih tur benter. ngedalke nanah niku sakit napa to, Pak? Kuwi genah nek kencing nanah kuwi wis genah kuwi, Deng. Kuwi jalarane jaman kuwi lunga pamiti karo bojomu rapat kae to, Deng. Wah nek kaya aku bener-bener rapat kok, Le. Kae rapat tenan. Rapat kok nginep rong dina iki sing dirembug ki apa? pripun Pak Dokter sakit kula niki bahaya napa mboten Pak Dokter? Ah, bahaya kuwi, Reng. Bahaya kuwi. Tenan. Yen ora ndang diobati, bosok cucak romu to kuwi, Reng. Tenan. Ndang diwirat dadi ndak bosok cucak rawamu. Kowe iki meneng to, Kang. Kok cerigis kowe iki? Dokter iki Petruk kok padha pasien kok ndak tak kok kan rembuk. Pak Gareng, dalam Pak Dokter. Kangge memastikan diagnosa kula betah pengakuan jujur sakit sampean Pak Garing, Sebab sakit sampean niku kemungkinan pengaruh IMS. Lho, coba to, Reng. ingatasi dana moneter kok bisa mempengaruhi ya, Reng. Terus apa hubungannya karo laramu ya Reng? Niki IMS Pak Bagong sanes IMF, ngeten. Oh, kuwi anu tunggale pesan tertulis lewat telepon seluler kae ya, Dang ya. Ha Kae SMS gawa koclok iki. IMS niku infeksi menular seksual niku Mas Bagong. Walah, pun genah niku Pak Dokter genah. Pas niku Pak. Kula suwun Pak Bagong meneng dhisik, nggih ta. Kula betah rembakan kalih pasien sing namine Pak Gareng. Ah, wis kono do omong ngono. Pak Gareng, dalem Pak Dokter. Sampeyan iki tasih bujang apa pun gak ada semah. Kula pun gak ada semah, Pak. Kleresan iki semah kula bibar babaran. Oh, barbayen, nggih. Anu, sane si hubungan kali bojo sampeyan napa nate sampean hubungan kali tiang sanes? Wah, boten, Pak. Sumpah. Kalau yang meligi kok pak. Kalau yang temen kok pak. Saya itu kelobongan gitu kali. Si makulotok kok pak. Pak dokter mau rak ngendika to butuh kejujuranmu lho deng. Butuh kejujuranmu. Pak Gareng. Sampeyan kok panik ini kenapa apa to? Eh? Ya panik no. Wong mengkhianati bu. Eh? Ya panik no. Wong mengkhianati bojo kok ora panik karo edan apa? Mboten, Ding, mboten. Timbang kesuwen diagnosane ora ketemu, mbok wis ngaku itu, dia Ngaku wae ora lara ini. Niki ngaten nggih, Pak Gareng. Ada dugaan kuat sampeyan iki terkena penyakit kotor. Loh. Napa nggih? Kalau disiplin bendino adus sore kok Pak Saya itu waduh sesuk sore, sikatan sesuk sore Apaan itu pun sikatan kok diharani kotor ini pun Alah Reng, reng Tiba-tiba ya bodoh wih Penyakit kotor kuwi mung istilah, Reng, mung istilah. Penyakit kotor ki padha karo penyakit kelamin kae, Reng. Iki nek cara dialog dokter pasien malah ora nyantol iki. Ngene Kang Gareng. piye tak jaluk kanthi banget kowe kudu jujur karo aku bener omongane si Bagong kuwi keluhan kaya awakmu mau merupakan salah satu jenis penyakit kelamin utawa IMS oh dadi jenisnya ora mung kencing nanah ora kencing nanah kira diarani GO jeneng liyane iki kaya to hepros kelamin sipilis terus jengger ayam, hepatitis lan HIV atau AIDS kuwi. Hepatitis kok kelebu infeksi menular seksual ta, terus Ngene lho, Kang Jenis penyakit sing men penularannya lewat hubungan seksual kuwi kelebu IMS, ya gitu. Tanda-tanda hepatitis memang tidak terdapat pada alat kelamin. neng penularannya bisa lewat hubungan seksual mau. Mula diwawitis ya klebu IMS e ora beda HIP kuwi mau. Lah terus bahayane IMS ki apa wae, Truk? IMS membuat bisa sakit-sakitan, mandul, bisa nular yang bayi sing dikandut. lan sing paling berbahaya yaitu penularan virus HIP lan hepatitis B, Reng. Wow, ngono iya. Ayo nggon bungkus rokok kayak lho, Deng. Merokok bisa menyebabkan kanker, serangan jantung dan impoten ngono kayak lho. IMS ki ya ana tantane, Truk. Tidak semua IMS bisa diobati, Deng. Termasuk HIV lan hepatitis. Ning ya ana jenis hepatitis sing dicegah kanggo imunisasi. Nganggo imunisasi ya. Upamane iki ki mung upama lho iki upamane garing hubungan karo wong liya sing dudu bojone. Lah, wong mau delalah terinfeksi HIV. Apa garing iso ketularan, Truk? Bisa we banget nogong. Bisa. Lah terus ngertine. Ngertine kudu tes darah. Sebab pengidap AIDS kuwi ora spontan. Stadium dini ora ngerti. Kerasane mengko yen wis tenggang waktu kurang luwih setahun, Gong. upamane Bagong hubungan karo pelacur. Mbojo aku tadi ya ora aku genti no. Terus Bagong bubar hubungan curiga wedi yen kena IMS. Supaya Bagong ngerti, Bagong kudu piye, Truk? Hubungan karo dokter, Reng. Hubungan karo dokter sabab IMS kudu ndang diobati. Oh, nyang dokter iya, ora nyang paranormal, Truk. Oh. paranormal ki rak wong kesurupan, beda jalure, Gong. Mengko nek wis ketemu dokter, bakal ditakoni. Iya no, ditakoni karo Pak dokter. Tanda-tanda apa yang dirasakan, gitu. Apakah sebelumnya pernah kena IMS? Apakah sering berganti-ganti pasangan? Kapan terakhir hubungan tanpa kondom? Cukup kuwi, dulu Ora, ora mung kuwi wae. Untuk mendiat mendiagnosa IMS kuwi isih perlu tes laborat, ya Tes sampel darah, cairan saka alat kelamin, sampel air kencing pertama saat bangun tidur pagi, lan analisa darah utawa tes darah. Saiki aku takon, dulu. Takon apa? Pecandu narkoba kae apa ya berisiko tinggi terkena IMS, dulu. Kuwi jelas gong wis genah nek kuwi. Ya ta? penggunaan alkohol, putau, heroin, ekstasi, nipam, BK iki bisa biasane pemicu kegiatan seksual sing menyimpang. Kuwi dieling-eling, Kang. Bergantian jarum suntik kanggo nggunakake putau. Ya rentan terhadap penularan penyakit lewat darah. Upamane kaya HIV, hepatitis barangku ya, Iya. Wajib dingerteni, Gong. bahwa narkoba itu hanya akan menimbulkan ketergantungan dan membawa petaka kuwi gong penyakit saiki kok rene-rene ya truk. oh iya sajake kok melu berkembang sejalan karo langkah teknologi sajake gong nggonku ki ya ana lho truk, wong terkenal HIV anggere arep pemilu terus kumat lho apa hubungane kuwi kok ngono iya penyakiti tanggapi HIV alias hasut menghasut intimidasi karo vulgar kuwi truk kuwi HIV. Mlaku mati mung nek arep pemilu. Kuwi wis beda nek kuwi. Mula awake wajib cancut tali wanda ya Oh iya. Kudu ngreksa marang para kawula muda sak anak-anak dhewe wajib direksa sapa kuwi generasi penerus sing bakal neruske perjuangan kita iki, Ding. Iya. Kabeh duwe tanggung jawab, kabeh duwe tanggung jawab. Mula anake bakoke dikandhani. Aja musa bonggon BTS wae. Pancen anakku karo aku BTS kok, Ring. Piye? Waton Suloyo kok nek anakku iki. Wo, oh, kocluk dudu kuwi. Mengko ana penjelasan meneh sing bakal diaturake, Ring. Iya. Saiki ayo padha atur panglipur sabab bengi iki ujupe tasakuran babar pisan tirakatan. Apa bedane tasakuran karo tirakatan terus tasakuran kuwi nyuwun ing resane Gusti wis diparingake dening Gusti apa sing dadi penyuwune mulo banjur disyukuri oh iya lah nek tirakatan tirakatan kuwi penyuwun sing durung diparingke dening Gusti dilambari tirakat prihatin ngurang-ngurangi karena ben Gusti ngijabahi mulo jenenge tirakat wah ngono iya bengi syukur lang tirakatan. Syukur dene Indonesia wis merdika 59 taun. Dene tirakat nyuwun ing kersane Gusti muga-muga pilihan presidennya kedua manggih wilujeng rancak lancar nirboyo nirsangsaya. Amin. Mula ayo padha gedheke kaos padan lan kaprayitnan ya Kang Gareng aja gampang didukung wong sing ora tanggung jawab. Iya. Heeh. Sok sing dadi iki si A apa si B kabeh ya melu nganggo melu duweni. Iya, heeh. Iki wis romanti gamelan sak wayange ageme Kamas Kondang Sutrisno Yayasan Putra Pandhawa. Iya. Kadang krawitan para kadang-kadang paguyuban amar dibudaya dadi indah kang dicekak abdi. Abdi, heeh. pesindene ana panca widuwati panca kelima widu kuwi swara wati ki sugih lima sugih swara sing padha lumayan sapa sing sowan pinggir kiwa dhewe mijil saka kutha asmane ibu DRA Muriah Budiarti sarjana seni coba tagang pesinen kok dokter Anda dokter anda ya kena DR lagi dadi rondo anyaran ya iso waduh aja buka wadi kowe le iki nyewu lho iki nek butuh wah ya diempet kok <laughs> lajeng angka kalih Ibu Rosyati saking Delanggu Klaten kuwi bakule beras saka Delanggu heeh sampene bakulan beras raja lele adeh dilanggu eh lajeng angka 3 Ibu Dewi Marheningsih saking Klaten kuwi sampene dodol kripik welut karo panggang ayam kuwi saka Klaten iya angka sekawan Ibu Harjutri saking Sukoharjo Makmur cendek cilik ning cara manuk ciblek polae wah iya ingkang wekasan mijil saking kita Solo alumni STSI asmanipun Mbak Eni wah Mbak Eni eh menika sampun sangkep gangsal ya lima entek ora entek lima kuwi gong sindene lima mongko awake dhewe telu turah loro kuwi nyerpi gareng karo Petruk aku wis tuwa ora kuat aku aku wis ora kaya dhisik kok aku wis wis maneges saiki. Deh, maneges. Ya, iki pinurwakan sinom cengkok grandel. Sinom cengkok grandel. Sopo sing diaturi nyekar? Mbak Rosiati. Oh ya. Monggo. Iki ana sing ngersakke kok, Ding. Sing ngersakke sapa? Mas Adi Suwadi saka Notok, Depok. Eh, ya. kagem ibu bini Mariati ing Depok, ibu Yeni Tanjung Priok, Bapak Haji ngadi Cisalak, nak Mas Wahyu Tri Bimo. Wah iya. Monggo peraturaken sinom cengkok grandel. भारत kiye menengo kowe iki. Oh. Dikira kon bacutke wingi. Kula suwun kadawangen lelagon ngagem lurik, Bu. Ngagem lurik? Iya, mangga. resake lan ngagem lurik iki karepmu apa to? Aku mau ngemuti marang kabeh bangsaku padha tresna marang hasil produksine dhewe, Truk. Aja mung membanggakan produksi saka manca praja. Sebab iki era globalisasi. Nek ora seneng karo produksine dhewe, wah ambruk gone dhewe. We eh eh iya bener Kang Garing. Aja mung ngunggul-unggul kene apel ora saka Australia saka Amerika ora gelem mangan ki aja. Apel Malang ki ora kalah hebat, ora kalah enak. Iya. Duren ya ngono aja mung saka Bangkok ae. Jeporo duren petruk wah nyenengke. Lah iya, kuwi wajib dilestarikan. Ah, iya. Heeh. Ah, ah. Wis tak aturke truk iki mau ngagem lurik. Iya. Ana pundutan saking Mas Sentot makam Haji Solo. Wah, tanggaku iki Kula nyuwun kepareng dipun paringi lalagon narima ing pandum. Dawanipun sinom. Waduh. Katur Pak Triadi ing wingking kelir. Wah nggih. Kanthi atur sugeng midhangetaken lagu menika Pak Tri. Wah ya. Monggo kepareng dipun bawani sinom. Salah setunggal para wiraswara kenging menapa Mas Budi Sutopo ingkang badhe bawa sinom dawah lagu narima ing pandum oh iya mangga mangga cak kala monu Rote karso serakah ya ning sajake anane kocoh kelajeng lageng narimeng pandum. Monggo wis dieling lumantar lagu mau ya, Reng. Iya, wis dieling lumantar lagu iki ya, Tru. Ah. ah. Kudu narima ing pandu wong bondo ya wis akeh. Turun pitu ora entek. Nek ngongso-ngso ora tentrem uripe. Wah, iya. Monggo mati ora nggawa apa-apa. Iya, omah ditinggal, bojo dijak ya semoyo. Mati sing digawa amal jaman uripe ana donya. Kepara nyata, ha. Mula ana tembung wong urip aja sok nyukupi butuhe karep ning urip nyukupono marang butuhe urip ngono kae ya, Truk. Heeh. Sakwise ngatreke lagon areming pandum coba genti malik larase reng. Iya. Ganti rasa, Truk. Heeh. Aku arep nyuwun lagon gagrak campur sari. Apa nyidam sari, Reng? Oh iya. Telakon nyidam sari, heeh. karepen dibawani karo Mas Gyarto, sik kok pas elanggame pasrahke Mbak Harjitri oh iya monggo Mas Gyarto kula kon dawani pun rumiyin monggo asmara dikocape gambarake piyayi Jakarta gandrung karo sinden Kediri kae ning wah iya dadi wis dipaku ning ego wekas iya sapa tru, embuh aku lali asmane kok iya Apa mung awakku dhewe Ora awakmu dhewe tok akeh tunggale kok Mas. Ah iya, haah. Duh, dewa cawataku sono maring wak mami besok kapan katekan nanu nanu jejer lan wong pamaknonah kudo tanpa prau sasat sara ing colotri nano nano kula suwun Mbak Arjuti lan kami pun balungane mlampah. Iya, balungane mlaku reng gen regeng. Iya. Monggo. gamelan ya lumayan ya, Reng. Iya, ya, ya ngrumangsane iku gareng tuwek kok truk. Aku mung gegarap gamelan tok tanpa liyane. Heeh, iya. Gamelan digarap sak mati mirung rampung kok, Reng. Iya. Mula raneh piyayi manca padha gandrung yang senine dhewe pancen ya kaya ngene ta. informasi sing tak tampa sing jenenge Amerika kuwi ora kurang saka 200 paguyuban kerawitan Jawa. Wah, Amerika ya. Mula kudu ngati-ati awake dhewe. Ning ora samar kok terus sing jadi sumber kuwi ya diduduk saya bening banyune saya akeh tuke. Heeh. Terima kasih. Yo, iki yang pundutan. Kowe gendi to, Gong? Ora wis kono kowe sik kono sing basa angler-angleran kowe iku sing basa gradakan aku. Oh iya. Ki ana pamundut kagem Pak Petruk. kula pun purwadi saha tekno saking condet batu ampar nyuwun langgam caping gunung Pak Petruk kagem keluarga persaudaraan setia hati terate sejabut abek matur nuwun wah iki bangsa pencak silat sing munduti. iki heeh SH terate iya caping gunung caping gunung nganggo dibawani nganggo dibawani aku arep nyuwun tulung karo Mbak Eni iki. Yah, Iki durung suwe nderek awake dhewe. Heeh. Jak numpak pesawat malah ora wani iki, Truk. Dilema nunut bis. Jare mumet. Durung pengalaman kok. Monggo Mbak Eni pun aturaken. Pangkur caping gulu dipun jenglengaken. Aduh, ya. Gugah piyayi ngantuk. Monggo. jomblo dijengleng ketok. Nyenengke ya Ana-ana. dicerat. <laughs> Lah, Erni dicerat pindho nanti mele-mele. <laughs> Le ngecerat aja gara-gara lo ganggu ndak infeksi. Oh enggak ndak kena virus. Nanu aku jan ketok le seneng kabeh iya wong warek kok. Iya kok dari wis ngene iki. Lah jan konsumsi banyu mili. Heeh. Enak. Lesmarian. Mulai dari Bu Muriah. Mangga Bu. No, no, no. Rakyat aparat. Rakyat aparat. Mari berlomba. Mari berlomba. Kita sepakat. Kita sepakat. Berantas narkoba. Iya. Berantas narkoba. Ini aku malah nindakake narkoba. Wah, oh, ora entuk. Kuwi larangan. Anu narik kalori babu. <laughs> ora caturan. Terima kasih. Monggo kalajengaken Mbak Rosyati. Makan pepaya. Makan pepaya. Minumnya ciu. Loh, weh nyang bekunang lah kok mencrek iki mangane pepaya kok minumnya ciu kok ora apa-apa kuwi parian kok kuwi parian kuwi ben candaki piye Bu warga Jakarta bisa berantas sabu sabu iya weh jebule ning karepe to iya isanglar kudu sanggulung. Heeh. Lanjut Bu Dewi Marheningsih. Ki nggon parikan nek iki. Iya. Bojen penggender iki mesti akeh. Parikane. Iya, Bang. Bojen genthuh iki kudu. Loh, gentuh bab gamelan kok. Iya. Maka, Bu. Mundut taplak. Mas Petro, Mundo taplak karo serbete karo serbete bareng dibuka heeh ketok rambute Loh, Si, arep tak urus iki rek Si, iki. Iki perkara apa iki mau do berantas narkoba kok bareng iki mung ketok rambut iki. Napa nih Bu? ampun ngeres riyen Mas, jarene wae ora etuk ngeres. Heeh. Lah iya apa candane apa? Niki wae kula mundut jagung niku lho Mas. Eh. Bareng kula cek iklo bote kok ketok oh, rambut oh, niku lho. Oh, oh, oh. Jagung kok du. <laughs> kok dudu ya. Kok mak du. Jagung apa? Mulai gawe kok dipaido. Cuma itu gawe dhewe nek maido iki. Monggo kelajengaken niki Mbak Harjutri. Nene. Menyang Senayan. Waduh, arep olahraga iki. Yang Senayan. Nonton bal-balan. Nonton bal-balan. Jaga pergaulan. Terus demi kesehatan. Waduh, jaga pergaulan demi kesehatan. Iya. Yeah. Lek wis apa mburi erek iki kae wis ana rene. Wis sabang kok mburi erek iki jane iki. Ku erek iki ndi cerewet iki ning Jakarta kok RRI. Ku tak pateni lho kok. Kok ya nempel kok cerewet. Aku wis kisinan tau kok rene. Nang wedok tak bledeg iki bae pun aku dhewe wae. Syukur. Kuwi pengalaman aja dilakoni nereng. Bagong kok aku. Nah, iya. Terima kasih. Yo, Mbak Eni. Yo, En. Duit, duit. Ora mah itu. Pensangumu akeh. Yang Jakarta. Duit duit yang Jakarta terus. Penderita AIDS jangan berputus asa. Waduh. terima kasih. Uh, Jangan berputus asa. Iya. Gedhe ke atine, Tru. Heeh. Nano nano. iki cengkake gurune iki ning heeh cengkake Pak Darsana ya ngene iki ya iki nek mirengke wah wah seneng muridku dadi heeh muridku ya dadi dadi jelantah <laughs> nadyan wadon matur nuwun. Monggo sak langgame, Mbak. Sak langgame monggo. ¡Gracias! lagune Mbah Gesang wis diaturke ya. Ya. Caping gunung, caping gunung. Di slendro ya kepenak, dipeloke ya kepenak. Eh. Piye sepuh nek ngangge lagu pancen miroso. Iya. Sak sampunipun lagon caping gunung, Reng. Iya. Coba aku arep nyelingi lagon gagrak Banyumas. Sing nindakake Kula suwun Bu Muriah. Lagune apa to? Rangga nunut, Reng. Kuwi jan pas banget kuwi. Kuwi nek sing nyuwarake dudu rondo wis ora nges. Iya. Bisa menghayati. Heeh. Slendro menyura, slendro menyura. Neng neng neng nang nang nang. Nang nang nang nang. nang. Mangga, Bu. Mangga, Bu dosen. masuk bayan lomo ya reng iya dipeki jagungnya malah dipek mantu ha iya ngenengno Mbah ketiban wahyu iki reng hayang. Kono Mbah Hadus sik Mbah. Pun kersane manis kados niku mawon kok ireng ning manis. Lah nggih, nek ya ben nyemir rambut sik to. Waduh. Waduh. Gawe gudeg saka spidol, waduh. Barang kening banyu diledek. Nunu tasing konang pindang-pindang keyong bumbune bawang sekojong aja ngumbar randa moblong akeh duja pating kloyong randa diumbar duda ting kloyong ayo laporan kon pating kloyong wong nyong wegah iki lho tenane lha wong duda nganggur ya wegah Weh, Gula duda sih pegawai negeri, Gong. Ha. Terus kono trisirah. Terserah kok trisirah. Nenanu. Nenanu. ora nono tukang bon Aduh, ngenes sing bonang ditinggal. Duh, sudah duh. <laughs> Terus telutur. Bu Muri ya. Dalem. Menika dalangipun kathah dalu menika. Kula Petruke sing lagi diparingi pedamelan nggih. Wonten malih dalang kalawau sonten dandang gendis. Pun niku mawon nek sampean gugu kula. Nggih kakak malih enten dalang kerusuhan nggih wonten. Wah, ayo aja dalang kerusuhan ora apik niku. Dalase ora rusuh mawon. Wah, niku tenan nek nang kersa ngladosi kadang kula sepuh niku pun eh, mayar lah denane tenan. Wah, wah. Cah si jenenge sayem kok. Walah, eh, kere, kere. Aja kowe iki ngobak-obak bayu bening ya, Truk. Iki wis menep bengi iki. Aduh. Kula mboten mawon, Mas Petruk. Lho, lha pripun ta? Mboten napa-napa, mboten napa wong dadi rondo kesuwen ya ora penak kok tenan. Kuat randane ora kuat godane ngoten lho, nggih ta. Pripun? Ajeng lut sinten nek mboten kula kali nikah? Mungkin anggere niku Bu Anggono pripun. <laughs> Waduh. Duh Allah Mugi-mugi Oh Allah Neng Jakarta sesuai golek soto ya orang enak Duh <laughs> Anu mawon nimbange ngoten niku tak ngopeni awak karo anak. Dadine kula tak nunut dalange tiang gesang mawon. Weh ngaten, nunut sing kuwasa. Oh nggih. Pun kuat tenan. Nggih. <laughs> Aduh tenane lho. <laughs> Haha. Gitu kok ngemben. Wah. Nih gini ku wanti-wanti oleh ngelobar nyewu gini bu gini. <laughs> Apa kuat? Apa, apa, kuat? Apa nyewu? Mungkin kok jadi pikul mungkin. Wah gini. Mangga. Nunu tasing. Seka seka utuh enake dipangan esuk mangan karang ati remuk-remuk dalange berang sinjane ngamuk <laughs> Kita genang sinjane ngamuk berarti ana papane karo dalange eh. nyong lho eh, eh, nyong lho Eh <laughs> ayo jangan macem-macem lho <laughs> Aku wis kabotan sungu lho putu kuwi selima lho. Mumpung Dek Bayu ora melu. Lho lho lho lho lho lho lho lho weh lah dalah. Sigro cancun cumerkut nyemat matang. Ngreposo mungsu sangkep coco. Oh, ayo metu aja po. Metu aja po. Ah, hemane man ditokke njaba ki piye hemane man. <laughs> seneng yang gugah kala Bu Oh, kok dikira tenanan kok. Ah iya. Ya, eh, Macem-macem lho iki. Iki aku ora aku ora duwe kanca lho iki. Iya, terus ya. Eh. Gugah kala. Sari laut cilik kok gede men kok aku nek cilik masane gede aku ya kaya ngono ta aku pengen aku alah kowe mau jare ireng iki wis tuwek tak ya lapopo to lapopo Mula kok nyang sik cah-cah gini bae duwe karep iki iki tenan donya macerak nyelo dikira ditenanan lho iki aku lah ya piye share mapan ki awakku piye Sak nggon-ngone waton iso to, Lur. Eh, mbahmu. Kowe tak patak watu raimu lho, gak aja nggugah kala kowe. Eh, iki bakal disiarke TV RI lho. Mun nek bu terus nonton, lho ene ngapane kok kaya ngono kuwi, heh. Bareng anak ora melu karo macam-macam iki. Mung sebatas guyon kok iki. Ya, guyon. Guyon, guyon. Guyon, aja sok mangan kanca ku rapik. Mengko ndak kena HIV. Kanca ayo kanca. Wis wis gong wis tak dublak ndut iki kok. Kancaku ya malah ngubupi kok Maka Bu, pelajengkan malah. Satu randane ki asal saka Purbalingga mulo raneh. Wis tembel nang nggon lati ngene ya ning wayah. Lakake ya entuk ya truk heeh. Ya kaya ngono ta. Wis kok aja dibelani gong. Kowe kudu ngerti nyang parikan lho. Anak mbarep wakile wong tuwa. Dadi pengarep kudu dadi tulodo lho kuwi. Iya. Heeh. tulodo sing apik dah. Heeh. Matur nuwun. Mumpung isih suasana Slendro Menyura ki ana pundutan lumantar nawala. Heh, tobat. Dari Arya Indra Suara Ci Jantung. Mugi Gusti paring berkah. Sekar Kutut Manggung. Konjuk Pak Mar'i Muhammad. Wah, nggih. Wonten tunggalipun Katur Pak Petruk saking kula Mas Warsono Mas Ngadi bakule iwak laut. Ngersakan gending Kutut Manggung kagem tombo kangen. Waduh, ya kangen tenan iki. Pak Petruk kondripun binji menapa pinarak dateng muarangke. Oh inggih. Minjang. Bapak-bapak lan ibu-ibu saking KKI Asa. Aksi stop AIDS biasa. Lan Usaid Nggih, saking kula ketua panitia wayang tangkal narkoba. Dalu menika, weh. Sing ngersake ketua panitia, Gong. Diladeni iki, Ketua panitia ra dicaosi, ora kei sego wing. Kei sego. Maestro mendem. Tak gathukke di antara saudara giyarto. karo Jutri. Eh ya. Eh. Monggo cok, penaturaken Master Mendem. Eh, ayo kendange ganti kendang Jaipongan. Ya, monggo. Iso ta, Bang? Ya. Yeah. saiki ya geng iya. Jaman cilik aku ya mung blak cuplak suweng, suwenge ya teng gelenter. Saiki mester mendem. Mendem wah deh, Cocak rawa. Ha iya deh. langge, Eh warna-warna ya ngake ake biaya sing podo nganggit. kan tujuh akan Ageng suro sesepuh ilmu kejawen sejati pinang ranti mugi-mugi kata tamu nyuwun dipun caosi lagon saking kula Eko Jati Waringin ngersake apa yo bablas nyang Surabaya aduh julajuli julajuli julajuli terus langsung luber ngadep ndoro paidi permadi kok paidi iya. monggo langsung nitih pesawat jujuk dateng Surabaya mereka ya yang jiwanda, ngicipi Julia Juli ya ah di pengendangnya komplit saka Jawa Timur ya ana heeh monggo cak selamat pun berkahi ya buka saka bonang langsung ya truk iya no sik ben mapan sik pengendange heeh deh monggo monggo siap cok ya Julia Juli monggo lanang dawa siyunge ayo eling jaman perjuangan ayo dijogo persatuane ngono-ngono lak wis dadi wajibe kita tangkal bentuk markoba Jos siap-siap gak harus Monggo Bu Anggono Rusiyati. Monggo Bu Anggono Rusiyati. Iya, ya. ya. lajengaken mongko Bu Anggono Dewi marhening sih. Kabeh Bu Anggono to, Bu Dewi. Ca. Monggo kretek Cak Slamet. Monggo. kekancanan Garuda kekancanan Garuda Masir mas napa dening sunaring kanang surya Hawa bentar momolan mendung weh perlu goreh ing madyane wana dedoko wana tinebian jurang lemah bangkang pinaku watu gilang ginapit perbatang malang kekayaan diluket penjalin kabar bondotan nabeti ing madyane wana dedoko Ore kemarung kuwi gaduh kegandengan. Cawuh warsa klawan runungkutan kang sinung glugut gegateli. Dasare ngandhap minangka pasabaning buri gremetan kang kabeh mawa wisa. Katingal semut ngangareng hanantang klabang kala jengking hangarang sang tungging. Kula weleng wasaking leleng bilulungan ledang dangkang peksi wulung. Sigra haniyep cilangkarem kang lawang kabeh buri ngawang-awang. kawat sinuwingi ting madani ngono joko najan to kawat parah ini mangi wonten urusan yang satu ingkang lagi ya tarak broto lah menikah tawana niro panadio panduwa dian permadi ingkang para pintar Lenggah, silo sumayono Terus ketika ngadep nenggih, rapat perkalan tiga, nol lo garip itu tuwin bagong, namun cuma ada malang sabda sang permadi, toko main kono. Wijering dian pamadu ingkang, riri, hangarah prono. sepsepining sutono merih pono pranaweng kabdi des des ing tias marasuti martawaning budya tulus masuk rakasu pining jalani iki suruning prata kataman wahyu diatmiko miko hmm. Garing pitur apa dine Bagong? Wonten dawuh Ndara. Wonten dawuh Ndara. Wonten lawuh Den. Bangeting panrimaku dini padha atur panglipur marang jeneng ingsun. Namung nyuwun duka radi keladuk Ndara. Inggih radi keladuk niku Pak Uden. Nyuwun duka Ndara. Ora dadi apa. Sawetara bisa nglipur marang panggalihku nanging panakawan. isih kalingan sabdan ingkang jengi bukang ndak tompo aku kadawan golek bugo kanggo kadanggu pinten tangsen ingkang keluwen pono kawan wah nggih ndoro ndoro pinici kang ibu sepatus sepatus bugo kanggi ndoro timur pinten tangsen lah iya ya gong ingatasi ndoro pendowo putra nalindro ninggal kamuk tenik orang song rasa apa-apa ya gong saka serakahe Kurawa kuwi kok truk. Ning ya wis diterima-terimake wae iki ya malah kanggo ngungkal karo ketrimane urip para aku ya truk. Iya. Mula kang saka iki ponokawan. Ayo bojo ndak kan nimbaco tangki lagu. Monggo ndoro, monggo monggo den. Oh megaring warsitaning ati Ong Cuman toko wani rupu jongga saat muda yang patine nanging ketah kinunggung tan uruf yang nageh ngesemi ong hamakso ang rumpokong dosa kang kalantur tutur kang katulo tulo pinalaten rinuruh pelawan rireh mrih padanging sasmito kaya kaya mengkono. Mangke dreto jengkal sang pamadya. Kita tak tekaning yaksa ingkang kurmuksa ing magane Wonodopo. Sigra kang para tuningal. Oh sanggara juno asmuni rokan manungsan kaserpan tingkang mungsuh oh mati-mati rohametri loso on on manglongo pangapitira on si cokloyo Ong Lirik ya mondro Yo nang saka lamaran mbok sri gading melati sore kemuning kula nuwun pekulun Bathara Kama Jaya sungkem kula mugi kunjuk Iya ya Dimas pamadya tampa yayi. Bekti kula pekulun, bekti kula pekulun, bekti kula pikulan. Ya ya kulun tampa pono kawan. Dimastya margono. Siadi aja kaget ulun kang yektine mimba yaksa iku mau yayi. Mawantu-wantu nyuwun pangapunten dini kula ngantos merjaya dumateng paduka pekulun. Ora dadi boya pengopo. ulun nyumurupi marang kadang para sadhi kawektu iki kautus lan kenging ibu bupati buku kawan kanggo arinta kembar inggih lakar kaluhuran pekulun. Dimas Morenggal lumaku mengulon bener iki datang dangu si ade ingkat nanggih marang kang siro upoyo yayi lan si ade ngoni golek buko mau dadio serono tetulung marang warga kang lagi nanggu peteng yayi sangat ngaturaken denging panuwun kula ditetasake paduka pekulun Bathara Kamajaya gandeng sampun terwaca paring kula nyuwun pamit anglajengaken lampah ngenteng yen menika pernahipun pekulun iya iya yai ulun paring pangestu muga lebet ing karyadi semenoga ulun mundur pamit kundur mah kiwangan yai Nuringgi sembah peringan jengkaripun pun pekulun Bathara Kamajaya nolo garipi tur bagung ulun mundut pamit kundur mah kanyiwangan pono ninggi bukulun nyun ninggi nyerak nyerak harja bukulun kulun nyun tinggalan bukulun sumurupo bagung diwoku rata unggawa duit udil ya dulu kok udil kulun alih-alih nyeburun kok weh malah Hayu hayu rahayu nis polengku mudi mas pamat yo. paluwapindo wang siting kagung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran samono paneh rahino meko bangkaton sumirat wetan soroting harun moh lerene traning sarira pun yang Wata nomor mremos sirna dan yang yaksa ngaglah nyekat lampah. Kepaget itu pecah kenging pamunah lepasing panah. Kaula sosial sisaning bener tinggal kelenggang manjing wono. temah dedeti dentan wonten nyabola penandang karuna. Sidul nyiri sang binagus alon tindaknya pindah dom sumur sutra. Sang iyo ponokawan, winanganan dawading landian, ing pamrih murih tan tebih sedani ngalih tan sah binanggih. Anyar korupi nunggil kang lumaksono, wenganing wengi kawangan wangining semu, semu gagat injang, kapiara sausi ing peksi kang mulya muji dhateng ritan kang mau kawasa prasasatan ngulsiwani apa kang sinedya dadi gentos kang minur situ mangke datan kang mungging padukuan pasidian katingal sang sagotri kang pinarak denung ing garwa yayah temanten kang binayang bayangkari kok sepeting kondo ana desa banjar dawa papane miring winaradin sinangga sila kresna haning nggih menika ingkang sinebat ing dusun pasidian tengahing desa ana wisma kang awangun prasaja pinangku latar jembari nenggo sekar Duhul menika wis maning sang reksi kula semana sangrek sinuju lenggah ing pandhapi ketingaden ungkuraken kalian ing putri nenggih asasilih niken rastri Ormas kuciwa penggaling sang resi sehut atau mengkono Ujiri sabda sang resi sehut Oh ingat langen ning kalang nyuwunak lara pantamu surem sorote tanpa dangkal serolan pacaring Hmm. Purnaming kekono dasare mangsa katiko Hmm niyah ning talaga kadi langit um mambang tang pas wulan upamane ka wintang tuliwa semaya semawur Lumrah pikang karakati jalado eh jaheng masih dam sekaring bawono langging mengkoto nyai niken rastri kuwi kuwi pancen kepiye eh ngatasi wis dadi bojoku ning anggere tak cedhaki kok lungguhmu tansah nyingkur marang pun kakang to nyai upama kowe ora gelem dadi bojoku mestine wong tuamu ora nampa pengelamarku ning kosok barine yen pancen kuwi wis gelem ngladeni marang aku kena apa wiwit dal penganti seprene lawase wis orang sasi la kok sliramu ora gelem nindakake satataning priya lan wanodo kang wis dadi bojong luwih-luwih yen wanci bengi aku bubar lelono mulang agama marang para warga karepku teko omah ndang leren ndang batinku ngarep-arep eh kaya ngapa rasane dipeteki bojo jebul tinemune malah mung ngrasa gelo kang tak sandang he eh, sing ora gelo kepiye to nyai lawang wong jenenge manten anyar turu kok dewi-dewi Yen pancen siramu ora seneng karo aku, mbok luwung persaja wae, dasar aku ya moh nyiksa marang rasaning wanita. Ing mongko kaya ngapa nggonku pengin nyuwargake marang siramu Niken Rastri? Lan maneh aku ya ora bakal ngundhat-undhat lakonmu kang wis kepungkur. Kowe wis gelem bali ngambah marang marganing kautaman maneh kuwi wis rumangsa. bungah rasane atiku nyai luweh-luweh saiki siramu wis tekun manembah sujudmu marang pangeran iku mertilakake menawa Gusti wis pareng kepareng paring pangapura marang kowe cahayu kaya ngono kuwi mintah boyo yang ditambah bekti marang bojo pinter labdi marang wong lanang wah duwi ganjaranmu sira mati kaltikel cahayu coba to apa ya murawat ing ngatasi wong bebojoan wancine darek kok terus kowe ngulungke dhuwit nyoh jajan kono kuwi terus kepiye kuwi hm yen nadyan sujudmu marang pangeran ora gotang ning karo bojo ora bekti wah kuwi bisa nyuda ganjaranmu lo cah manis saya meneh karo wong lanang kok nganti wani mongko kuwi sing dadi pengayoman wo kuwi malah nemu nambahi dosa cah manis kudu mok eling-eling kuwi nyai Soroting pantam semua madangi jroning pasarean Menani wadono remu-remu kalingan ngerangan Sang sangtiah manah nengkong sumungkem guling kang katon mangrepok Bira tentik berang tuhulu natadah runtik Kuyono ngumah kae genthonge wis kotong aku tak nyang sendang kang su banyu oh, Lengan trio mangu mangu mangun kong kanduan rimang mangu wong lerena tanpa kahanan yen tantu mengku sang diah ayu iya jagat wasisaning gusti oh gusti nyuwun kiat Apa ya ana ing bujuk kok mung dikalahi karo ngangsu banyu ngiseni genthong. Eh, ya kudu sabar. Jinaragan umuri karo aku kacek ya adoh. Lah wong kacek kok 40 tahun. Yen pancen aku biyen ora arep nglakoni omah-omah. sebab aku wis kepedhotan tresna karo pacang aku sing ora setya duwe marang aku sebab diserobot karo bajak laut lha kok jebul kepethuk karo wanita sing ya disengsare karo pacangane nganti dheweke mlebu marang jurang ing kanistan dadi wanita tuna susila terus nyambi ngombe apiun karo candi cah wadon iki rahayune kok gelem tak entas lan gelem ngrungokke pituturku mlonjo tak rabi iki. Wah. Ndak pikir menengi bojoku iki kok isih batangan iki. Meneng merga moh ngladeni aku apa meneng merga kelingan karo lakon sing wis tau dilakoni. Njur darbi rasa isin. Monggo tak tutup lembaran buku sing wis genti lembaran nangar kok malah mengkono patrapi bojoku ya iki aku iso matang aku ning yen pancen pangeran jodoh bocah iki karo aku <laughs> ora kurang mergo ya tak serantekke wae putra kula agung dawuh kepining sendang ana wanita nyangking klenthing sajarep ngangsu banyu petruk nggih cangendi ya gong kramatunggak apalane ae bucai ayu nggih niku den weh desa ning cahyang nyogong kaya widodari tumurun kuwi ayune asli cah desa iya lah pipine le nganti gilap heeh aduh isih polos heeh pawakane jan nyenengke ya heeh Bari tak salam kok meh kaya bakul pecel manaan kaya gitu. Tak pateni wingu. Cah manis. Ayo ajar wanuh karo aku wong ayu. Ayo ngladi tepung kelawan aku. Sira bocah kok ngendi sapa sesilihmu wong manis. Aja ndingkluk aku ora apa-apa. amun cedak-cedak den niku bocah rumeng pengalaman heh padake cah ponggok e. lah iya ayo ngayu tumuli enggal prasaja jenengmu sapa kuwi anake sapa cah manis kuwi arep ngangsu banyu aku tulung jaluk sak cegukan wae kanggo tamba salit wong manis dengenge aja ndingkluk aku ora apa den ndredeg lho den niku lho lho ngewel niku astane eh kabeh keder ya ndruk tekan sikile ya keder iki kuwi kemeden kuwi ha ya kuwi pengalaman apa-apa sajake ha ya wong manis persojo bocah ngendi sapa kang dadi aranmu den kok makmek nyang lengen iki prekek dudu mukhrime bar makmek makmek eh batake wudu wong ayu persojo lho lho lho kok terang lambe barang ampun den bocah kok ayune kaya ngene iki sajake anu dulu, penyanyi campur sari sajake iki wangune ya nek nitik gulune iki sajake suarane apik piye to gulune dawa iki banyak kae sawak gulu kabeh wong ngak ngok ngak ngok kae suara ape kok ukurane kok gulu ulo e sawak gulu kabeh wong klesak-kleser terus nyathek wong manis ngaku kakak aku tuh ngomong kakak Petro kula bocah Melayu Melayu no jadi jawi lambene wae ora Melayu oh ngucah lu pengalaman kok ndoro senengane kok padak ki liyane ae niku mboten wanita pelanyane iku wanita saja isih resik bebudene Wah, ditinggal kliringe jiglok anu kae jiglo. Pecah ninge gong la iya ta. Isih giras nggih. Hmm, cang desa ngoten niku ngoten. Beda le bojone bakong nyah-nyohe. Oh, sajake Petruk ngenyangi. Oh, tak pateni wile. Karo ipe, iki. IPIP butuh-butuh cerewet ngandamu oh, pripun nek nganti wong kaya nesu ning pripun tak enteni Petrus so grande. Ahí está la. kakang aku ayo mono yo kakang eh, kaya ngene rasane didekep bojo Oh, mbok biyen-biyen ngene iki to, Nyai. Nyai. Wis rong sasi tak enteni lagi iki kowe ngruket aku, Nyai. Awakku adem panas. He, eh, kaya ngene rasane diruket karo bojo. Oh, umurku mundak do meneh, Nyai. Nyai. Ana apa nyai teko kowe lumayu sifat kuping kaya dioyak kewan galak nyai. Kakang aku tulung ana ya kakang. Eneng ngopo? Nalika aku ngangsu banyu ning sendang aku arep dirudo peksa karo wong lanang kakang. Kakang wong lanang isi ana kono kowe ndang rono. Wong lanang kae tumuli gusan saka sendang karo ben ora ganggu marang aku meneh ya Kakang. Bumi gonjang ganjing langit kelap-kelap katon Lergin sanging sang maweh gandrung Wah, lah Wong lanang orang toto parat Anggepe apa wanoh wani bergonjak bojo dengelian Wis nyai sumisio Tak labrake menungso semurang toto kaya nyai Nyai bakune menungsane iki menungsane. Aduh. Tenan to, Gong. Bapake mara, Gong. Welah, ngati-ati saja kok mangar-mangar ini saja nesu iki, Tru. Cepak boto, Tru. Ngati-ati, Gong. Angger nyenggol ndurup patak watu ndase. Ngati-ati, iya. Eh, wong bagus sapa srimu, eh? Panengah panu permadi kekasihku. Permati para nyoto sira sapa reksi sagutra saking desa Pasidikan. Kowe wani bergonjak wadon iki mau. Orang tak tedeng aling-aling aling-aling tedeng. Pancen tak jawil sing dadi latine. Ajar pung lawan wanita. Oh, Raden, Raden. Waduh, Raden, Raden Permati, kula ngaturaken kenging penuning tanpa upami. Raden sampun tulung dumateng pun Sagutra Raden. Iki piye iki, Mau teko pisan kuwi santak rembuke kaya arep merwasa ndrok terus nyembah ya, Gong. Bisa aja edan iki. Nek ra edan ya ora bakal to mau mangar-mangar kok terus sujud ning ngersani ndara iki. Jelas watune tak cepakke. Kana galung kana watune. Ah ora larang banyu kok. Areng ngopo iki? Kepiyen nalari sira darbi atur kang mengkono. Lho Persajan ki mawon Raden. Kula polok karama pikantuk semah kula. nunggipun niken rastri kae mau bojomu inggih niku mau bojo sampeyan inggih kiai aduh gusti oh lale wedok katarak iki lale wedok katarak iki aduh Yo ngayune kaya ono entuk kaya barongan kok gelem iki. Lah yo kuwi pancen anu kok, ketimbangan kok geng pancen ala iki timbangane becik. Ya ta? elek iki karo ayu, ayu karo elek iki wis lumrah, sugih karo miskin. Lah kok bojoku iki malah miskin kabeh. Ora caturan. Anjen kula palakrama sampun kalih wulan nanging semah kula mboten purnatut kalian kula. Uger kula menika nyelak piyambakipun malah nyingkur dhateng kula. Menika kalih wulan laminipun. pun. menawi dalu tilem piyambak-piyambak. Ya yes, genah no jane gila bojomu ki jane. Musake sing ora perasaan kowe kuwi. Nekat dae. Dika niku sinten? Aku. Nggih. Gong BA. Kula Petro. Mboten kok Kyai Bagong, semah kula purun ngladosi. Kula kula lamar piyambakipun pun. Ha iya tak gunani kok. Ora mungkin tak obong-obongi dupa. Mboten cara. Terus kepriye? pun pamit dhateng kula badhe ngangsutaya. Ning kacaryos pinanggih satriya bagus dadi mergunjak. Aku babar pisan ora mergunjak, mung kepengin ajar wanuh ning bojomu ora mangsuli. Bareng tak jiwit lambene dheweke lumayu. Oh. Kok namung dipun jiwit lambene pripun? Oh, raitan edan to iki. Lah wong bojo dicipit lambene kok, oh, pripun kok mong lambene tok niku pripun? Ngerti nek ngono ya, gong gong wis wis sabar gong sabar. Sabar, kowe iki mbok yo nyawang ragamu kaya yak-yak, o. Lho mbok menawa, eh. Ya memang ajar lajeng ruket dateng kula sesambat kalian kula. dados lanatutipun waduh Raden paduka mala kramaken kula Raden kula ngaturaken penuhun kula keputangan budi dateng Raden Permadi iya padha-padha lho bedane kong. nek sing jawil ki ndara ki sing lanang malah matur nuwun coba sing jawil ki kowe ngono ya ning boto mabur ning kuwi Petri saya kasar saiki. Ndas menika kagem kewan koko Prabu. Tiang menika sirah Kamas. Oh ya kaya kewan. Mbahmu. Beda ya, Dek. Beda antara ki bose kowe mung sopire ya. Rak mekaten. engkang menika Raden, kula lahir batos badhe atrupi sungsung dhateng Raden Permadi ngersakaken menapa? Menapa ngersakaken nyawa kula kula caosaken Raden. Resi Sagutra kados pundi sumurupa aku lagi kautus kanjeng ibu golek pangan kanggo adi-adiku. adi adiku Wektu iki pinten tangsen padha keluwen ana ngalas. Margo si ora Yen pancen sagutra gelem tulung marang aku. Aku yen ana pangan kanggo adikku pinten tangsen sagutra. Loh. Ngersakaken daharan para nyata. Nggih. niki Ndoro Timur sami marlupa sedaya nangis mal keluwen kula nuwun sewu Raden paduka menika cacah sedaya wonten pinten kabeh ana nenem siji Kangjeng Ibu angka loro Kakang Mas Punto angka telu Kakang Mas Bratasena kaping 3 kaping papat permati limo yai pinten geneping nenem yaiku yai tangsen namung nenem iya gus ampun mung nenem toh hmm. kok terus lali karo penderek ini pripun Guna sedoso kok enam terus sing papat itu terus nyadong siapa nugi gede. Padha luwene kok. Ndoro iki mikir butuhe dhewe kok lali karo ana kawan iki kepiye anu sang resi sedaya sedasa oh sepuluh nggih ndara kesupen iku. tak kira kowe golek dhewe golek dhewe pripun nek oh nyange bareng kok golek dhewe-dhewe iki terus kuwi jenenge sistem ngono kuwi oh iya raden Mbahiki monggo Raden paduka pinenging ibu kula boyong dateng subung kula. Griya kula klatoni mundhut. Sampun kuwatos. Saben kula wiyar pinten-pinten hektar, monggo dipun pundhut kemawon. Ora sagutra. Aku njaluk kanggo adiku kembar wae. Oh, ngaten. Iyo, dili. Kepala ngenaran tos, Raden. wis tak gusah apa tur? Ora mung tak gusah, Nyai. Wis tak rangket tarut karo wit mung kari mateni. Iya ya syukur Kakang Bunda ora prayoga dadi yen ora disirnakake. Iya. Ya mung sak durung arep tak pateni dheweke tak tari njaluk apa? Jebul dheweke njaluk kepengin mangan sing wareg. Mengkono. Iya, mula Nyai. Tumuli cawisna no kanggo pangane dheweke. Eh. pilihno beras mentik wangi lawuh pecel pitik karo jangan menir komplitono ya nyai iya iya kakang Ha <laughs> menika Raden sampun cumawis daharanipun kagem paduka sak kulawarga Raden Iya iya banget panari makur si Sagutra Waduh Oke gong lah mesti ora entek ndaraku ki nggo Nek ora entek bagi aku sisane Deh ndokele gedhi-gedhi iya deh deh iwak pitik jan ya lemu -lemu, ya. iya. aku njaluk pamit muli bali marang alas mundak dadi pengarap apa kanjeng ibu kiai wah lho niki estunipun paduka kula gundhel namung gandeng boten kepareng monggo raden dira kenraharjo mugi gusti ngayomi dhateng paduka sak kula wangsa saha malih kula sumpah prastya raden mugi kepareng midhangetaken jagat neksenono benjang sewanci-wanci paduka badhe ngayahi perang ageng pun sagutra sagah dados tawur jayaning para pandhawa aku nekseni sang reksi Mm-hmm. Bogor laku ning lekas luki tolinu ding ditung Katung katereng hamomong ing madaning wana laladane kacakra ana teja manring aja laneng kang tu saking hangganing sang ratu kunti tani brata ya dewi prita pinarak aning tepining lepen Us ngabiyantara nenggih Radyan Punta Dewa Tuwin Radyan Bratasena tan kantun kinayanta nggih Dulur Semar. Ing batas angantian didhateng wangsul mriki putra sang pamadya teka mangkono sing sabda Sang Ratu Kunti Talibrata. serangane wong yen lubung Betah lopo kurang guling helinga salah jatmika Yen wacana kudu manis Pure sengsemeng sesama samaning manungsa sami dewa wonten dawuh Kangjeng Ibu Adi mepermati apa durung bali nggih Nuring dereng Ibu Mesake marang Adi kembar wis sawetara si oleh krasa luwe kulup, Nuring Lajeng kula kedah kados pundi Ibu melo memuji yongger muka muka si permati tumuli bali kandinggo pangan kanggo wadimu kembar punto nuningging isto akan dulu ibu proto seno kundi buku opo opo wadimu isih turun ger iya yeah. isih turu tak lemah idami mapan pinggir kali isih ngribus durung tangi iya iya nggir, syukur bagi sewu sing kuat lahir batin mulih ngomong ngadimu kembar ya broto seno iya wis dadi kewajibaning broto seno kundi buku syukur ngger berkudoro kakang semar eh Huh, kula wonten dawuh Ndara Putri Aku nyuwun pangestumu ya Kakang. Muga-muga aku bisa tutuk nggonku momong anak-anakku ya Kakang Semar. Eh, ah, heh nggih Ndara. Siang dalu mboten kendhat penyuwun kula dhateng Gusti beng Jagat. Mugi-mugi Ndara Putri pinaringan kekiyatan lair batos saking pangeran. Tumun pun tasa sakit ngulawentah debateng keng putra Ndarwayu. Ngaturak penuhun kakang semar. Ngere punta potini proto seno. Wonteng dawa ibu. Iya pri kundi ibuku. Mawanti wanti welingku marang kabeh anak-anakku. Jurone ngurip ana mati apa iki aja lali yo nggere. padha ngenggonana marang saloka kembang tepus kaki ya kulup kados punyuwerdinipun ibu iya priwerdine tabu gundi saloka kembang tepus kaki kuwi tegese tepo slira ya nggih dene tepo sira iku tegese yen kowe jiniwit krasa lara aja sok jiwit marang liyan yang moh digawe seri aja sok gawe seri ing padha-padha ya kulup wo sapa kang tok karepake marang awakmu dhewe mau luweh dhisik tindak marang wong liya ya nggir banjur ana piwulang kuna ingkang surasane ingkang sapa kepengin antuk asih asih marang padha-padha -podo. sing sapa kepengin nantuk katres nantesno marang sesama niro ingkang sapa kepengin nantuk kesugihan seneng dedono marang kang butuhake pitulungan ya nggih sing sapa kepengin kepinteran wulangen awakmu dhewe sapa kang kepengin slamet uripe singkirana saking dosa memala ya kuluk ngestaken dawuh iya ngestake dawuh Digonjang kancing langit gelap-gelap datem Lerikin canging sang maweh kandrung Ibu, kula luwe ibu, kula luwe ibu Anak dong ibu, kula sampun luwe wis padha tangi inggih ibu kula mung sakit bobok kula luwe ibu srantekno ya nggere kengroko perpati lagi golek pangan kanggo kowe kulup kembar kula salah mboten kiyat kok ibu kula iki salah mboten kiyat ibu dikuat-kuat ke yodi ora suwe kengroko permati tumuli bali Wah, ora maido. Sing arep isa turu piye wetenge keluwe wetenge kothong. Kuat-kuat ki kembaran. Kula sampun mboten kiyat kok Kang Mas. Kula luwe ibu, kula luwe ibu. Jlamprong ora bali-bali ki nyeleweng nyang ndi? Eh, mboten kok nyeleweng niku mboten nggih, Gus. Sinarekan wana kalian desa niku tebih. kedah dipuserang ke sawat awis sabar ndoro timur aku luwe kok kiai aku luwe ibu kula luwe ibu kula luwe ibu kula sampun mboten lihat ibu kula nyemboten lihat ngampah ibu serantek no yung gini. ibu kula luwe Anakku nggih Oh, aduh kiai. Ah. Sureng-sureng diwangkara kingken. Lermangos wakang layem. Oh. Denyo hilang manis. Watanan yoro layung kumel kucing. parahnya maratani anakku nger pinten panjeneng nganti semaput kowe ngersabab saka luwemu adikku di adikku aja ngebet-bet ibu to yayi ayo elinga ya di aja kamtoko kaya mengkono lelakon kok kaya ngene iki kepiye iki ing ngatasi randane ngaratu ninggak kamuk ten kok tanpa isoh ngrasake babar pisan saka julik lan serakae Kurawa. Mesaken Kang Putra Ndara Putri. Anakku nggir. Puntadewa wonten dawuh. Iki rawat penadimu Werkudara ayo melu aku. Ya. Oh. Prabu Gundi. Aku ora kuat nyawang kahanane adimu kembar Pratasena. Ngenteni permati mongko kesuwen durung bali. Tak ketoke rambutku iki jana pangan Pratasena. Oh. Ya. Hmm. iki mustikaning mestaka dikethok. Kon ngedol rambuté iki. Enggal mangkata Pratasena. Iki payu pira mung semene. Ya wis sak payu payune jana pangan kang ladimu kembar werkudara. Ya. Permati. Nuwun Ibu, kula ing sampun wangsul. Kok suwe temen to kulup. Inggi tebih papanipun anggen kula pados buku Ibu. Wonten pundi adhi kula kembar? Pinten tangsen padha semaput ora kuat oleh ngampet luwe Permati. Kadang kula kamtoko para nyoto aduh. Pripun dari kedangon iki wau. Ora mesake adine saka luwene nganti semapun, Gong. Lah ejek kuat ki aku ki ya, Dren. Kita ampet tenan. Bisa cepokan cerewet. Kulo sampun tutup buku kangge adi kulo kembar meniko. Yayi kembar iki pangan wis tak gawa yai nyoh iki dipangan dhisik yai. Mengko dhisik. Aja daya-daya kuwi maringi pangan marang adimu kembar yen to turun terwaca kahanan iki. kados pundi bakal takbir sani dhisik kaya ngapa sing arep dipangan kembar monggo menika ibu entuk musawa ngendi permadi saking dusun pasidian peparingipun reksi sagutra saka pasidian sing menehi jenenge sagutra inggih mara sejarah nok ing pangan kuwi saka kepiye Sekolah labuhan apa pancen mung diparingi kanthi wawaran permadi Saiku 13 dumateng kula lajeng dipun pari tedha menika ibu apa mung kuwi inggih Petro nun Ora matur prasaja kuwi sing permadi to nggih Piye entuke pangan iki nganggo cara apa Petro Wah, piye iki kok? Sekono diaturke apa eneke? Nek njaluk pecah ndasmu terusno. Terusno. Blakakno, hancur raimu. Petro aja wedi aku sing nanggung matur kanthi prasaja. Iki nganti kowe goroh, kowe dosa selawasmu urip. Nggih. Hancur ya ben, pecah tak lakoni. timbangane aku rekoso sak uripku. Ngaten Kangjeng Ratu niki wau Ndara Pamadya rak kraos salit badhe pados kaya wonten sendang pinanggih lare estri saking pasidian. Kemputra nyedhaki kalih lare estri niku wau. Wong ayu ayu wanuh karo aku. Jenengmu sapa? Mahmu ngendi? Lajeng nyandak lengan klepun elek-elek jane den ampun. Ning nekat wis terus semono iku pecah menengah iki tanggung jawabku mati tak lakoni demi kejujuran Duh. Nah, lajeng saya dangu, saya minggah, saya minggah. Sani pun bermati, lajeng nyandak lati. Pun jawi lambi. Eh, kakong, uh, kakang. Blas. Wangsul, buatan dangu, lajeng wonten. Kayak jalera di sepuh, dugi. Wangone menungsane iki, wah, kok pun ratap. Waduh, iki nesu iki iki. Bapakne nesu. Aku wis cepak-cepak boto ya, Truk. mboh Alah titip merembuk ya. Lah, lajeng taken tinaken. Kuwi sapa? Mangku Permadi. Kuwi sapa? Aku Sagutra. Sapa sing jarak wong ngaten mau? Ya sing dalem lambene aku. Oh, Raden lajeng lumpruk. Nyembah dateng Ndoro Permadi. Ingkang isinipun ngaturaken tarimu kasih dan Ndoro Permati sabab kacaryo sagutro niku gata semah namanya nikan nastri kali hulan dari ngatut sarang pinang itu Permati laris wau lajeng melajar nguruket sagutro dados lanatutipun rak ngatun toh menikah Ndoro Putri layak to layak Iki ambune amis ngungkuli wak kali jebul oleh muentuk mung sabab adol bag Agus Ki Permadi. Kowe lemeran kawan wong liya bergonjak marang bojoning liyan. Permati, permati ora mesakne marang aku. Tak rewangi aku topo broto iku nake anak jebul entuk-entukane malah kowe adol bagus. Aku rasa anak duwe minta kau yang mengkono aja gonjak marang bojoning liyan. entuk pangan iki pangan kang ora sah mula ambune amis ngungkuli wak kali ora patut dipangan ing kembar iki patut dipangan asu kaya ngene iki aduh waduh ndoke nah lah iki wah gimana men mati gubak ibi iki jong lah ayo ayo ayo ayo segalanya aku sih tegang aku aku tahu nih gitu Ora aku anu kuring. Eh anu iki aku aku iwak sithik wae. Ora aku sing wong tuwa sik mangan. Ora ngono iki. Iki ndoke. Iki gabul wedi no. Wis ora apa-apa engko ning jero wis ora apa-apa. Nek sing nyaring dhewe. Lah iya. Eh. Piye Kang? Campur telek. Lha kok pahit temen. Kabeh ora mangan malah wis utah pangane gong ibu kula nyuwun pangapunten kanjing ibu mboten badhe kula wangsuli malih ibu aku neksani marang aturmu yen nganti tok tindakake maneh aku ora paring pangestu marang kowe aja gumendhungku malungku ngendhuki marang kebagusanmu aku ora seneng Yun pangapunten Ibu. Prataning Sang Werkudara. Yo, panane. Wis entuk sukur-sukur tosino gandani wangi iya rambutmu rati tuku dijaluk jali tinggu jimat karo sing jaluk kuwi ngerti yang dirabuti babu kundi aku njerti joli pangan iki menggunung kiri iya sukur bagi sewu wis kono permati ulung no adimu iki sah dipangan kembaran daging inggeti, mbalungi permati sabak biki oleh antuk kanti liuru marang rambutku ngisto akan dawu wo mulon terbit kok rambutnya cendak itu ketak lah bang ya kuwi abot-abote nglabuhi anak ngono kuwi to nek arep ngerti ngono kuwi wong tuwa ya yes, ngono kuwi moh mulya nek anake urung kepenak uripe ketok rambute jolke pangan lho semono ibu sing mayungi nyang anake lho la iya beda karo kowe malah gelang anakmu tok dol lha aku butuh ya tak dirusui nuningi permati bi tok pangan opo permati entuk pangan opo Loh, malah minggat. Pekewo harmang suli wong bagusi ya. Ya iya. Saya mau gulai soro wanja dulu. Ayo. Syukur ngeri proto seno. Kue bisa tulung marang kadang kembar. Iya. kang lumayu lemonjo mimis kaya diburu mungsuh. Kiai sira iku sapa? Ngeninggih. Nanggo kalian kula klengwing keng saking dusun Manahilan, nami kula pun Ijropa, Gusti. Jenengmu Ijropa? Inggih. Kula semahipun nami kula Nyai Ruminto. Kula menika yoganipun ingkang bajeng nami kula pun Niken Pindri. kula ragilipun nami kula pun Bambang Rawan. Paduka menika sinten? Aku Kunti Talibrata. Loh, Satu Kunti garanipun para pandu sawargi. Para nata kiai. Aduh sesembahan kula Raden Ayu punten dalem sewu. Ya ora dadi apa. Wingking menika sinten? Iki Atmajaku. Iya. panenggak jenengku Bratasena. Ana apa Ijrapa kok lumayu ronjo mimis? Oh inggih, kula badhe ngungsi gesang kok Gusti Putri. Ngungsi urip kepiye? Inggih. Sebab kula menika kedawan nurak saking Ratu Gusti kula Prabu Boko, Kedah ngladosaken uwah sak pedati kalian lawuh menungsa setunggal. Mangka kula ngrumaosi tiyang sekeng Gusti mboten kathah menapa-menapa. Sampun dumugi timang cekedah atur dahar dateng Sang Prabu Baka ingkang bawahaken kula. Pengangkah kula piyambak ingkang badhe bidal sepatutipun tejo dateng Prabu Boko, namung semah kula mboten pikantuk. Semanten ugi Gusti Putri kula badhe bijas tetep mongso Prabu Baka namung kiyah ini mboten pikantuk kula semanten ugi badhe bidal biyung sapa apa mboten pikantuk kula inggih mekaten badhe bidal dipun terdobok namung mboten pikantuk tiyang sepuh kula Gusti ing sekawit badhe sesarengan sowan dhateng para boko sepatus pun tebus sedaya namung kok lajeng wonten pikiran sanes nek saged mung gesang badhe lumampah mung si gesang mila kula badhe Pados pengayoman Gusti. Langlanging triya mangu mangu. Mangun kung kanduan rimang. Icropo nuwun kula serantek sawetara. Inggih ayo melu Iya. Bratasena. Nggih. Nadyanta punibu lan sira kabeh ana juring penandhang. Mindah luhur ibu dening para anak-anak yen bisa nulungi marang Ijrapa kae yo nggir. Piye karepmu? Apa kowe gelem kanggo wijel Resi Ijrapa? Diladekke marang Prabu Boko. yen pancen perintah pengguna aku ratakal mundur aku saguh saguh iya anakku lanang ayo ngere Jropo nuwun kula Gusti Putri iki ngene ya isropo nadyanto aku sak anakku lagi ana jroning lakon nanging kepengin banget aku bakal tetulung marang sira isropo terus diparingipun Gusti Putri bab tanggung jawabmu tak jaluk aja sira ingkang lati marang Prabu Boko nanging aku ingkang saguh nyukupi butuh yang ratu gustimu kababar pun kados bundi kababari dino iki anak kula dek nomarang ratu gustimu sinten iya si broto seno iki oh sampun gusti sampun menika kewajiban kula gusti putri sampun ngantos kula ngganggu kamardikan patuku gusti putri menungso kuwi bisane kuat kudu tulung tinulung ya Kyai. Yen nganti ora tulung tulung bakal ambruk negara iki. Oh ngaten. Sing lila batin mulung marang aku ya Ijropo. Iya, Ijropo. Aku ladekno saguh dipangan Ratu Gustimu. Mboten awal babar pisan ora. Kaya ngopo wujude Ratu Gustimu? Ternyata sedo kados pundi Raden? Mati ora galak kaya macan. Ora perlu kuwi dadak ngeman marang Bratasena. Tak jarawani cerapa, kados pundi? Ratu Pringgondani Prabu Arimbo kuwi kondang Sekti Mandra Guna. Arep mangan aku sak anak-anakku nanging Arimbo kelakon mati dening tangane anakku si Bratasena. apa kira-kira Prabu Boko kuwi ngungkuli katiktenaning Prabu Arimba Ijropa Rakyat risang kapirang Rinang kul dinam bedam Oh inggih Kulo matur sak daringipun Gusti Putri Iya podo-podo Nyai Nuan kulo nyai Raden Berkosino Borehono Bungurujak Ini setelah akan dawuh Condor and Terry. anakku Pratasena ana apa kowe munji pun ibu Werkudara Babu Kunti padha-padha anak aku rasa nyembah ndodok kaya liyane iki sembahku tanpa ngomong tak tompo kali lega asane ngatiku kulup iya kajaba saka iku Babu Gundi Aku njaluk pangestumu. aku bakal nglabuhi wong cilik nglabuhi jeropo ngadepi Prabu Boko Ibu aku pengesta ngono karepe lanang juritku Tak pengestoni Bratasena iya yen aku kelakon lebih ing karya isih bisa kumpul karo babu kunti karo adi-adiku ning kosok baline yen aku kalah aku mati di padhok Prabu Boko iki sembahku kang wekasan marang Bapak Kunti ketemu wekasan lawan Bapak Kunti aku kudu pisah karo dulur-dulurku Bapak aku titip dulur-dulurku utamane si kembar ayo mono si kembar babu gundi kae bocah lulo butuh pengayoman anakku protosena kulup iya tak pengestoni ya nggir muga gusti ngayomi marang sira kulup yang cilik kowe lara gedhe mati ponibul dilo lair batin mati murane sto mati utawa nglabuhi kawula cilik bratasena iya mangkato kulup aja tida-tida nggih ponibul nyuning sane Gusti muka kowe diayomi marang pangeran mangkat dina iki Sopo Sopo kowe wong gerang murang toko kowe. Ngaten kowe rendak masuk tangan Sopo kok kowe tanggung jawabku. Nyun pangapunten Nyai Menggung. Kula nembe nyelengi pato sarta kangge tumbas tiyang ora peduli karo alasanmu. Kowe sapa kowe? Nyun pangapunten Nyai Menggung. Wah. innalillahi wa inna ilaihi rajiun ngunduh wae pakarti kowe eh mban mejenun kowe wong tuwa dipara sak karepe dhe ora ngrungokke tembung kuwi aku ki wong sekeng kudu klumpuk-klumpuk dijak pisan mati aduh raden perkutara muga jaya ing palagan raden Seto Pandawa Toto Kati Wisoyo Indriyaksa Soro Naruto Tawono Pono Margono Ijro Boy Nuningge kula sinuwun. Piye? Eh? Endi tanggung jawabmu? Kene ora ngatri dari kangge wae Hijropo. Eh, Nyuwun pangapunten, jenengipun kula mikem klempak-klempak pangestu paduka kelampan kok sampun tumbas tiyang sinuwun wis lakon tuku wong sampun endi menungsane wingking menika wae ladalah pinter golek menungso iki jeropo wah gedhe dhuwur gagah perkoso dimangan pisang spark selawas urip mbok menawi mekanten jenengmu sapa Gus Aku Bratasena. Cah endi? Bocah manah ilang. Lho. Tanggane Jropo, para nyata. sakuh bati panganku ora bakal aku mindu gawe nyoh aku badoken nyoh panganan lho wah sarah nyawa iki entok santok raden hemun eh, ngat no oh nggih nggih simonggo dene mapano basa barine ora iso mangan lakon ilang nyawamu lho wah ngincem marang boko kelakon gagrak limpamu eh oh, Gusti nyuwun pengayom. Ayo. Oh. Hei. kentugel ku lho. Wah, wah, wah, lo, wah, jemeglak suarane. Wah, wah, wong-wong apa iki? Wah. Malah ngereng. menung sopo iki dicokot atos yang ngungkul si gligen dibelah orang nedasi berotosin aku yang diwaji opo orang diwaji opo opo ayo terus no wah nganggu coro opo iki oleh kumangan karo kuwi wis katok wah orang nganggu tanah liyo wis entek akaku iki titiwanci kudu kuilang soko bumi gini Oh! pratuwataan karo murka apa gunane urip ana marcapada sirna marga layu aduh raden Raden Pratasena bingah manah kula tiang saeka cakra sami suka parisuka mangun sukane manah sabab sampun nical ratu watak angkara muruka saking asane Raden Bratasena. Iya. Kula keputangan budi kan Raden Bratasena ingkang menika mugi jagat neksenana benjang semanci-manci Raden ngayahi perang ageng kula saged tawur jayaneng para Pandhawa. Menawi kula sampun ngurusi pejah anak kula rawan ing badhe nyambung pasti kula menika Raden. Ndara Bratasena. Sampun seneksen labuhan Paduka Ndara Bratasena. Seneksen sedaya para kawulinge Kacakra. Sampeyan sampun kelampan mejahi ratu ingkang watak angkara murka pun Prabu Boko. Kejawi sampun kondangi ngereh kamurkan so mentalanipun Ugi Prabu Boko sampun kaloka kedunging apiun ulekaning candung. Mila kanthi Prabu Boko sampun pejah menika minangka pertanda bilih para kawula kacakra sampun nampi kamardikan saking pangeran. Monggo kamar dikane negari menika dipun isemi ingkang tumanja kangge gesanging para putra ayah dumugi sak turun-turunipun sedaya. Sak pejahing Prabu Boko Mugi-mugi he kacakra tuwuh lipi kantuk pangarsa ingkang estu-estu menggalihaken para kawulanipun. kula bali malih. Mugi-mugi kacakra estu-estu pikantuk pangarsa ingkang lahir batos dados pengayomaning para kawula ngentas penandhanging para kawula. So pikantuk pangarsa ingkang saged njagiwi bawaning nagari saisinipun. Ugi sesarengan kalian para kawula mbrasta memalaning negari. Kados sampun titi purneng kati yang ini pun doro berotosin hang labuhi dematang kaulah yang kengsaro kecingkaran gesangipun monggon doro huh, kulo derakan unjuk akan puji syukur hingkeng sampun dipun estoni dateng gusti murbang gesang dipun tosi dateng poro kadang paduka gus iya dini kulo sakon coy ngayai wajib ngurumausi kata yang ngereh lepatan kulo hingga unjuk dhumateng para warga gung ing kepareng rawuh ambrekai pun semar nyuwun gunging samudra pangkang sami sak bibare ngrihitan nuswantara manggih hayu-hayu rahayune sekolah sabab sampun rinuwak memala ingkang sampun senujud Prabu Boko aku nengseni seni ing eh, ngatur nama ngatur sesanti mugi tansah manggih hayu hayu rahayune sekolah sepisan merdika tetep merdika salaminya kuncara anjaying dana bangsa kita nuswantara akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh